Canı جدر بخنجري زانم بإيجاني ملا عشق زير في دي بري زانم بري جاني ملا زانم بريشاني جدل بحق بإيشاني جدل كان جدل جدا حد بإيشان جدل تشبيه بريان جدل تربيه برياني جدل بالله ده إنساني ملا بالله ده إنساني ملا كتابة آدمي يكسر دابي يا كالمي بالله كتابة آدمي يكسر دابي يا كالمي دنيا خوف وخلزمي دنيا خوف وخلزمي يا شرخ وقردني ملا يا شرخ وقردني ملا thank you خنجری زنم پریشانی ملا عشق زیل دل بری زنم پریشانی ملا بیروش در بخنجری زنم پریشانی ملا عشق زیل دل بری زنم پریشانی ملا Thank you. Barbaş, Kurdistanbul, Valateçiye, Usaranserê Cihan. Îşev e, dîsa me sohbet teke doxîn sistîzmê bikin. Sohbetê e germ û xweş. Erê devlekên kelogirî pê nex her tim em dibêjin doxînistîzm milletê vê e gel û vanaj doxînê pê ne nafikirin. <laughs> Yani sohbet sohbetek geç, germ, xweş, bi coş lê em piçekî xemgîn nizanim em ê çawa دست بي بكن ومهرن كوبسا كنينن أبيرين كوفيس بقومي براستيجي اه، هر چار پرچجي گلكي بي شيا اه، نزانم امي چي بيجين يعني د روشي وهاد بي دقادي تو نمازان دي چي بيجي و اف روجاواجي براستيجي نمازانن امي نافكي چاوالي بكن و هر لكشان قناغي بسكن تو بکر د پیو هر یک و تشتکی د بیجه هر سری یکی دنگ در دکوه هر کس بر بخواب داجو تنی تشتی زانم به دولت بون و به خودی بون هشتی کو کرتی که وی روشک وها و لهر چار پرچاجی ام دیشن ام دعاجقن ام دمرن ام تین کشتن و لسر آخا خو ام پنابرن او کسین که مرن رحمه خودی لوان به خودی وان جنبیجن سری وان ساق به خودی سبری بده نه تنی روجاوا یعنی ایرو بالا خود دل روجلات جی هر روج تو دبیز خورتن جوانن کرد شالی وان صوفیکان تین دال قاندن تین کشتن یه سوال شوان از وی مسئله gavek berê dîsa mijar vebû ez dibim li kuv dizeliqînim biçekî kurd دووارê têkiliyên civakî û danûstendinên bi dewlet û netewan re wek ku em piçekî qelsin em bi kêr nayên di wî warî de em hinekî zeyîf manin qels manin ew lobiyên me xurt tune ye ew lobiyên ku حال و روش و مافین ما دنگی ما کردا ل اوروپا ل امریکا بن نتوین دن بده فهم کرن و وانجی بهلو کو پشتگیری دسته که بدن ما کسین وها tune ez nabînim yani e, rastî ev kemasiyek mezinê ne tenê ev problema bakur yan jî başûr yan jî bu her çar perça lijneyek hebe lijneyek xurt ji kesên rewşenbîr zana bîrbir kesên ku e, aliyê wan ê kurdî kurdistanî xurt û dilê wan li ser axa wan li ser welatê ser xelkê wan değişê lijneyek wisa ava bikin û rawestan Lwan wan tunebe له هر دری بگرن له سرانسای دنیای بلا ببن او آه، اف تشتی کو د قوم ابن هقیال کرداد به نتن لبر له هر چار پرچا ابن هقیین کو دبه با اوای کی دیپلوماتیک بگینه آه، نتوین دن بگین دولتین دن یعنی يعني وسا نابه یعنی يعني بتنی بشر و تنی بپچونی تنی بکشتنی یعنی يعني اوی هر لکوب سکنه Yani z bim lijneki virengi e, şunermanda pekten çiberçi no. çünkü partit kendinde öyleydi. Yani avud be e, hünermendimin avud be hünermendimin e, particiti bir şekilde evde dehrminin şeyin abi ancak bimin bavariyamın şey, akademisyene belki işte Yusa çebi. ciberku e, nuhu le Fransa jil İngiliz taneci Akademisyenin baş پرورده بن پرورده بن کردن و جیبو جیهانی به بحثه بحثینن gerek kabat şiddi meşinin. Hediye de berbe ve şey yani şimdi bir ama ne vega belki demek idin şey be avtiş. Ama zutrin tişteki bir rengi ancak parti behelin. Çünkü parti ne nahilin ciberko mesela başur e, bakur e, kongreki ne tevje me çekin gotin ama disa o parti go yamin nivi yamin niviyatı adım go nizam ça nikarin parve bikin karin hevdu kabul bidin kabul kirin yani gava seri lehevdu ne girin bin jehevdu ne gire. Usta, mıkabin civata kurda jiber ku nebune netev probleme ki usam dikşinin ama bimin netevbun her izeyde belki akademisyen, hünermen da pek be hünermen بهتر تكارم باندور خلقي بكن اما هنرمن جي هناك باي بركتنا هناك باي اوكي كتنا هناك باي منشوربوني كتنا هناك قول قبيرة دمانة هناك جوات تشخلا عاجز بنا خود كشين درنا هناك ji pevçûna aciz dibin wenekî her her texlit ew mixabin wisa xwe yani dikê ku ji hunerê jî هنرمند پێکنا یوسا خویەتی ینی هوەرمەدا پێکتی ئەو هوەرمەندە کو تێکەن بن دیباری و کارە بن بن دیباری دەڕابن نها کاکی هەنە نکارنجی تونە ینی هوەرمەندین کورد یەک و ئەف باری ئیرۆ ئەم دسپێرن سەر ملێوان و کارە بن بن دەڕابن و دەنگ و تشتین کورد دقەومە بگهینن بڕیا هوەراخواە ڕێیا زانینا خۆ بگینن نەتەوەین دنیاژی لە جیهانی دنیای بەلا بکن زۆر ینی بمە هەنێکی پر gelekî zor zehmet xuya dike rewşembîrên bêjin rewşembîrên me jî gelo çi qasî gihiştînin yan jî çi qasî karin serbixwe te bigerin çi qasî cihanê dişopînin dişopînin yan jî têkiliye wan bi rewşembîrên dinên ê cihanên rehene ev براستی جی پرسکریکه گلکی مزنه یعنی روش دوی ام جی ارمنیان درسکی بستینن یا جهویان درسکی بستینن طبی روم مثلا روما انا ana دنیری yani Raven nikarın titiştiği bir kelime. Mesela havali kim Rum ha bu? Rum Karadeniz'i. dibe ez eyku zamanı dahıvın nabinim. Ku ez karım tiştek bikim. Ez koşu kim zan Li ez karım çi bikim. Ez arşiv bikim çiye. Kes gudernadi. Yani kes guhnadi. Ancak Ali Rumen e, Yunan'a inki peş ve çune le eme tetiş ne mayen tetiş ne parası ne miriye yani. Az e, tiştin deynim cin navaji. Yani henek millet hene jme biçaretir xuyat kid. Le ez şava bejim bra şahu kabul kirne. Le eme ember xuddin jiber ve ki eşeke dijvar em histkin. Yani jiber ku he ember xuddin. He can medehene. Yani. Şivan, e, tiştên ku destpêka salê nehsidî di ku hat serê Ermeniyan em cî nav wê teşkileyê û wê qirêjê de bûn lê îro li dinyê lobiyek xurt ya Ermeniyan heye yani camiran Amerika, Fransa, İngilistanê li her derê bi awayekî çalak. Jiber ku mesihî ne jî zûtirin gişteviyek. Yani ew jî ew ew ew jî sedemekir. Ew jî اکادمیسین وان زانیارین وان با وای کی اکتیف شی بون نتوه خو گله گلکی هوددن دخبتن یلو آه، برکی تو هر ارمنستانی برکی تو تو بیجی هلا افچی پشت کی وها شبرکو برکی بتا و بتوا کی وره ل او ارمنیین کو درکتنن اوروبا و دركتنن الدنيا بلا بونن تشتي كو آه، هاتي سري المانيا باوای کی سرکفتی دکینن هر دري yani e, divin Kürt yani Kürt ne hejmarek ne hezek hindike ne bçûk e, dema ku tu difikir di e, rojilata navîn de milyon nüfusa wê heye hejmara wê heye yani ji milyon insan Lijneyek jineyek xurt ku karibe deng û mafên Kurda bigihînin neteweyên din yek bawayekî zanab awayekî rewşenbîrî bi danûstendinên xurt çê çebek, da ku xweşik herkes sahne bikar ku çi diqewme ev zordarî çimayê sedemê wê çin çima insan avukatı dêşin saraha xwe de eciqin dimirin tên kuştin yani e, siyasetê jî em em kernayê bi duwarê danûstendinên e, wekî dijî de em niha nes gihiştînin e, divê em بخبط يعني هیچ مرخبات دبي وحتى كو ام خناز بکن جی باور بك مي می قال لك بيشين ومي قال لك بمرن ومي قال لك اي سيرتي بلنگازی بكشينن سلمان وتجي بخير هات <laughs> ما سلمان جبير كره بخير هات برا والله عمي ديشن وجافا دسبيكر يعني دلي مرودي شي راسه هەو اشتغالی دبینش بۆ مایانی ئەم یعنی نەگۆ اشتغالی دبینی تشتی بۆ ئێگۆ بار دکە بەسرم لێوی یعنی ئەس باوەڕ دەکەم هەر چار تەرچیژی بکارتینن من کورد كل بس از زيادتر از بە عالی حزنێ بە ڕۆژاوا بنر يعني یعنی شۆڕەشێک گرنگ دور چێ بووە از اه، وێ شۆڕەشێ بهين واتتر دەبینم یعنی شر چه دبه برن وی چه ببین یعنی به هوا کی اه، دگاف با ویجه تشتي بيشاوي تبه بكري ويشي ببه جبر في هاوي اما شورا شاور هين واتا كردبينو خوزی کس نمرا خوزي كز نمر خوزی خوزی تنی حیستری زاروکا کیجی نرجیان چما من في بيفاغو من في سرفي تشتي في بيفاغو يعني دناف روجلاتا نافين ده د ناوان چتین ظالم و سری جدی کنه و رو زارو کادو کشن دی ساجی دی ساجی بسر نگا مابن او بواتیج بو روجاوا روجاوا اثر وی مگوگر کم هما اخوار بآلی بچاکی ہے بمجیکی حزن جیلی ننر نمخو حکی جی سر برند جبو شورشا غرور کرده ام خوبه بینن از بم چه اجبر حکی خبر دا از خوازنو فرمو <laughs> وەک چیرۆکی کن بێژ فەرمو چیرۆکێتم بالکێشن و خۆشن وەڵدا بەر چەلە بەرفاتی لاوکێ ماڵ خۆرتێ ماڵ بەرکەتی بەرماڵێ بەر بەڕێ داوێژە یاقی چەک لەسەر وی زێدەتنە و نگێ ویژی کابێ خواست و ببێرێ و داوێژە بابێژی بەردەری دەبێ لایێ مە دەبێ تێکە بندر تشکی لەخوا تێخنگێ خوان تشكي لخوك تخنقي اخوان تشكي بتناي تنا صعب كفن دبي اريا ودقاقي بس كن وازي تيكا مندو دي ساده مقدر باز ده هنا شيء ولو ناك باوي ناك بابي خناك دبلاي متيكا بندر تشكي بابي سرقه ونجي اخوك تنا صعب كفن وري چنابه گناه يعني تلخوت تعدل خودك دبي تمام يا ابو فازي تيكا بمزي حال بكم ودبيجي دبيجي چنا بابي قعرات كبه هندر تديز وجان دي لاوي رادجي رادجي لاوي لاوي سي 4 سالين رادجي لاوي دخنا برفي دبي ابو تشاوا قلت توي زارو كي توي توي خزنا برفي بقعرت دلي ويسر زارو كي دبيجي إلا ما دبي إنت كذب ما أي منا كذب هم سبي يشتر دبي جناب برفي دركب يجا أفجي لچار پرچه دی چار پرچه ده هر چار پرچه جی کردی هر چار پرچه جی بی هوایی الهفدو ننرن كذا باوان لسر هفدو نه ایشه يعني مجيء نتو لما سوار نية يقين بك أم ندك هنجيكي وأم ندك هن مرحلكي يعني أف إيش عندنا كذب قالك الحر شار برشي بيجي از نابيجم نايش باورم الحر شار برشي اللي هاي ما شفتنا هاي ما شفتنا هاي ما شفتنا برسغريك برزنا صانع چار دولتين دف بخوين ام دناف خود کردن چار پرچه او نه بس ام جی دناف خود بونن چارده پرچه یعنی جخوا او هر چار پرچه او تیکلی هاتی برین دنا براوانده ایرو بیناک ام لسر روجاوا ام دیشن ایشک مزن شرکی مزن نور دقومه آگر برده کتی تنزانه چه دقومه نتنی ورد ایرو دبالا خود روجرات او تشتين كو فارس دولتا پارزا کل کردان دکه ما اوجی کمی روجاوایی او خورتین او جوانین کو سر سدم کو کردن اه، سیدارتین دالقاندن و تین کشتن يعني و حيف او قاستش دقوم شبان دنگش کسی در ناکوه یعنی اه، کس نابي جي كات شكو علمینه قبول كرنه Yani Nasıl? yani az şaş demeyim yani ne Amerika ne Avrupa ne kes İran ki İran çi ev ev ve kavati ve heziş Kudistin ev ev cesaret ve verekiya ve şkuti وقت تو تو تو تو برخاش شرجي بك لكور كيفا یک دو سه چهار پنج دبی وره و شریت دارستی سیوان وان اندار و دکون و کل دکون بر چابه چاپمنی و کا راه گشتی و اره، دنیا ری و دنیا دبین ویدی منه دنیا دبینو کس دنگی خونه که کس نابیجه مثلا امریکا مادم دشمن ایرانی چما و مسئله بناکی فرمو مادم هفدو نفرتش هفدو دیگه مثلا ایرانو ترکی Kaşol cephenin cidanı ne olsa. Ben bence Kanada, Rusya, İran, Suriye ki. Amerika, Türkiye, İsrail yekin. Yek katene. E madem olsa Türkiye, İran çımalı hevdün hakemin. Kat. Bas hevdün hakemin. Yani ve şere Suriye'de jip İran jizira mekor ekri vedi Türkiye jip ederet ki hevdü kaşot ledhin lebin ve em temper yani Yani be denge Amerika ji kutte ji çitte deve be be nikaş kırın Türkiye belli. Dibi az askeri konadım kuşunun ve şeride. Her izede kar bir keşe ez bikim. Çünkü çıka vahşu hovin dünyayı hebben e İslami kişka komut ki ve <clears throat> kanalizet ki. Hem az iş kurda خلاص bim, kurda خلاص bikim. Hem ji beyku askerimi beykuştun, az kavate ki bikirim. Türkiye bir bazar kiriye Amerika'yı. Le İran İran ji biyadı bini. İran ji meleki ve lüede askeri kod şine meleki ve kurda test kim yani herkes ser kurda sor bu. Herkes hesabı kod ser kurda çek. يعني كرجي بيجي او نبسه كرجي دفتا بيجي نبدو كرجي راح ناسا كنن اي كرجي امجي يعني براستيجي وكا كو ام هيزك بر بر قواتن كيس نما ما يجا eri şeft kim bece. İş koy hizame hizeki belli yani ha. İş gel destine و حتى دركيه يعني مجبور مل بدنا بدون مجبور نم قوات بسكنن دجمن جبر کو قابته نابجاف كردي بارزاني جيه كردي ابوجيه كردي Vatıştana nere? Yani jiber kurdun ezid mesela kurdi ezidi. Erişi vakriye. Ne ne bejav kurde Müslüman ev kurde ezidiye. Le ezidi belki behtir erişi vacit ki yani. Jiber ko neminin. Yani koka kurda bıkale. Yani çünkü kültüra ezidiye her ihvaru kültüra kurdaya. Yani bina Kurdi resmen herkes karın kabul bejene ediyor. Jiber uyuyor ko yani. ibadeti hoş kurdi etkin artıştı. يعني أول شيء وان شوا یعنی چا پنج ملتا کس درکتن زورا خود تعالی بو پرسیم کا الحق مکنگی بیدا اش خود تعالی تپرسن دوی عمریقا گوتی یا خدان حق امی کنگی پورتیقا خونی روشلاتا ناوی به سراز بگم خلاص بگم خود تعالی قلتي بي تاريخي بي تاريخي بي تاريخي ایتر گوتی امریکن گی دیسا او ببن وک او دمی منی بری عثمانی ام دیسا دنیای حکم مکن خدای تعالی گوتی و اویا و چیروکا یعنی یکی چیروکوان ایرانی فارسی درستنه دبي دنجيت ناي ياو دنجيت شوفان دنجي Denge ki ne? سلمان وكو Kimdi? دنگه ما نه یانا کنن دبي Bega- بي دنجي قتنا Bak be. يعني اف اخافترو بيباتك قش في الريا شو هو الريا. آه. والله نزانم Tamam bu gari. Am bu Belki- gari. Belki az denge koz behtir be. دنجي سلمان جي نخرب او جي دنجي ستور دردكت O başı jiber. از باشم ليه دبلي از نكي بردوام بکن یعنی از سری Belki ji hindik çüye. Belki تمام گو ایجا ای ترک درکتی گو تیکامی چوا إيه كات ت- او تشتيك بري تقوت قال لك انا بيست إيه تمام دنجيت هذه. درنكت مگو یعنی افسر این کاربونا کردا به سیستم کی و شرطی بله ای هری مزن دشوپین از بیم ایرانه جبر چاوی یعنی چیروکوانی وان از مینا کی بدم چیروک کی وان از بیجم چوا بل سر اه، یعنی چیروکا سر چیروکا جی چوا این کار کی به شرطی چه دکن دبی اشته پنج چهار پنج ملت درکتن حضور حضور خود تعالی گوتن کا امی حق خود چی جان تاریخ بسیدن تجمر بیجه خود تعالی گوتی امریکان گوتی دنوجلتا ناوین ده پولیتیقا منی آ از شوپین مکنگی پیکوره پیکوره گوتی وی تاریخ وی تاریخ وی تاریخ ایتر گوتی او دم منی عثمانی وقتا دنیای خورد بوم و سر دنیای حکم دکر و دیسا کنگی و ور جمع گوتی و تاریخ و تاریخ و تاریخ ای اسرائیل گوتی کام کنگی دیسا او منطقه مصر و فران و بیوان او سروی آخاد بن چه تکه بندستی ما اوش تکه بندستی ما گوتی و تاریخ و تاریخ و تاریخ هاتی کرد قوتي يا ربي وكنجي كردستان افا ببه قوتي لو اف اف افانا كينا اف شاشي موان شكري اف شاشي تشيبونه يعني قولوا شيروك قولوا يعني- يعني فارسي درخصن تفهم لك هاي يعني تتبي خذ تعالى يعني الجم خدي دحيل جناب لبي فلتينن الجم خدي دحيل اف فارس دبيجن Ama كي mümkün yine yani. Ha. الجم Şey خدي دحيل هو نهات الدنيا ها يعني كرد بينا دبكو خداي كدام شكر بن يعني او يجي دبي يعني اف شيروك انا قواني شبان Şu yeki İraniye diyeceğim. Az ne khaz navi bejim. Le canım münakaşet kılmış. Hamedani Meceri kot vallahi tu Kürdi yani. Asli Kürdi mukabil laki. Dibe Farsım. Bak ve deji شیینه تزانی شیین او کینه چی دبیجین جواره وەک بێت زازا چاوا دبیجین چما تو قاس دور در Erzurum, Erzincan, Malatya, Sivas, Kurdiyen nur dijin gelek jid benim Türk'ün. Aynı işte şu. Dini ver e, roşe şu. Yani dibe Sıkar mı ki xoba mesela? Babi şu. Şey <laughs> dibe emne emne Kurdun falan beba menakaşet kir gelek jid e, İran'ı tpareze. Dibe İran Kurda kabul ki hatta dibe şey jid millete kadim nizamçı falan hey ki ya ciddi ciddi ken hani hem nerm bebin liberwa. Ve ve بس حمداني كير لورا كير مقول لور كردن او جي قول نكردن بر قديم كرج لورا تشي بويا فضلا ببا يعني علاقاي كرد إيه لور يعني من تشور لور فارسن إيه كرجي يعني فارس لا لا لا اوكي نجيبو ماذا منذ بيجين كرد قديم قديم ما انا قديم شيء كمن نوصل كمن إيه ناخو ام اي كون يعني جمرة قوت مقو هني كرجي فارسة كيفن ترى من بوسا قوت قو kengi e, la, e, bav lauk eçebuye. Lauk bav eçebuye. Bu sad beşi. Na şey na lauk bav çebuye na bav lauk çebuye. Hani- Her tuşu de çebune. <laughs> Ve cemiş yere kot mu madem tuz beşe kadim e, kadim kevintire. E. Tup hon deve kot beşin kurt me kadim terim falan jibar ku yaciti. Dava hesabı yuva nayi. Akademisyen ona ciddi beşin. De beşin ama çıma. Kova girebilirim. Ve e, Türk'a. Türk şicana yakıcı ditkin. Hani kotinin müsa hoş ditkin. Hmm bu kurdajibo serê ki bilind bê bêtir girêdayî wa bê Bak oku beyce kurdaki Türkçe şevaz ekidin değil Türkiye'de çıkmış ya. Tunaş bir kurda. Ya ya şeva taku Türkiye'de do nuçaya dino bağlamı kişan. Vazim bir tiki gebecim bu profesör yani ev Türk davama per girane. Bu profesör hat profesör Faris yani yeki ambijin امبيجن بايديولوجي يعني اورنسل انترناسيونال International. شو بي انترناسيونال نهائي ما هي بجمتنا جو انترناسيونال هات تركي تاني بروجرام para ما كت يا para كرداي انترناسيونال بودي كري بينا بين سلاف جلو هذا سلافا قالون كيشمه سرچاوا شريف سرچاوا قالون كيش ورمضان رمضان سرحت سرحتكيش امبيش سرحتكيش عواصي لابي مجلوا يا شبا نوري يقولوا يعني تاني انترناسيوناليزم تاني سون بخو باراما كردا كتيه ام انترناسيوناليزم كرو وين منبون نتاو يا بدا انترنال شبا قدو قرد بدا بيشي مناسبك الامجي واناسبك يعني هين او مناسنا ام قول بيوانين دنيا يتك يعني مستر انترناسيوناليزم يمشكو تلسر انترناسيوناليزم يعني مو تشتغل زلامك تقول. نقري داي الدرب نابش دينو سر دينو لا، لا. دينو انترناسيوناليست ما ها شبان بروفيسورك بروفيسورك فارس تيل التركي برنامج او جي شركه انترناسيوناليست نفسه بله وبرنامج بدي خوندواني ترك اري دبيجي كردي دا آخا روجلاتا ناوين ده زمانك يجي فارس هين قبنتره اي ترك خوندواني ترك را دبي ياو دبي ما موسى دي چاوا تشكي ولو دبي جناعي بيا دبي چاوا بعد تشيروك دبي چاوا زماني كرد يجي اي فارس قبنتره تي چاوا ولو دجبي دبي لا ما از فارس ما از قبول دكم چي دبشتا يعني ده ايجا ايجا ايجا يعني جي جبروا بروفيسور دي بيجي تشت زانه دي بيجي يا چاوت جبو كردي تشتكي وهاد بيجي كردي چند بيج تركي چند بيج عربي چند بيج زانم شكو هاتي بو زمانه كي چيكري او دي بي لا لا ما از اكاديميسينم و از الوردجي ما تجبي چيتر زانه اجازه بي او زمان جي از ولو بچيرو قدرم ببورين نا نا ماشخوا تشيروكي ما دبي- تنا بام تنا كردك جيفر در روجلات دبي دكبه مغازا كي جوج خرج البكرة از بيفات بشكل دبرن جنك مجي حز ذكر او جي انترناسيوناليست بو اه كرمك تهين جو حز ذكي انا تدبجي برا جي جي حز ذكي ما داوي حز كني تي ام سلاف ذكي جي بو كت مغازا كي خرج الكي بكرة كرد ايجاد نر تف ايد ايد شي كي فارسي تشتغلن يعني نكار خو نشان بده كا از بي جلي دخوازم يكي كرد دنگي وي درگ دنرگو كرد او خالو دبی خالو کرم بگ یاو دبی از زمان فارسی نیزانم کار علی کاری مبگ یاو د دبی منت چی د غزری خوا دبی حبکی کردی خو خراب بگ کردی خو حبکی خراب بگ اشتر فارسی همجی خوشمو ایجا ایجا امجی یعنی ام زمان خو خراب بگ نهین دیکه زمانه وان ترین دیگه زمانه مولو جی وا قدیم تره اینجی خرابونا زمانه مدره وا ام ام وقو انك انه تاجا تالي هر زمان هر زمان قدير وهر زمان باش وهر زمان خوش لبري هر تشتيد وهر كز زمانه خو زانب و زمانه خو حسبك و قيمت زمانه خو ولا كو از قيمت ندم زمانه خو و از زمانه خو نجي مو پس زمانه خو ندم بجيناوي xwe nedim bi bi jîna wî û ez rabim bêm wela zimanê mij tirkî xurtir e, zimanê mij a- erebî çêtir e, zimanê mij farizî qedîmtir e, dere wî şivan piştî ku tu wî ji zimanî nejiya û te qîmet neda wî zimanî 24 ساعات تو بی زمانی نپیوی و تو راب هر لجم خلقیت تو قراتیه بک قراتیه والا پوچ و تو بی والله زمانه ما قدیمه زمانه می زمانه و دولمنتره زمانه می زمانه و هریکبارتره شینتره خوشتره گشتره جارتره زقومتره کس باور ناکه بی لای خودی تک بینه لای خودی بی تو پسته زمانه خود ده تو قررتی ها که تو زمانه خود نپیده تو زمانه خود ناجی یعنی ام کل پیچکی اف اف ناکوکی هیه ام ام ام کارن بساعت ام پسته زمانه خود بدن لی ساعتا کو مجار تی سر آخافتن و جینا بزمین کس لورتی تو نیه چاقا ام هاتن تگو تگو تگو یعنی کرد بلنگازن فقیرن غريبا يعني براستی جولویه یعنی چوا یعنی نگود بلیوی ده جبرگو جو کردی جو کردی و جو کردواری و جو کردستانی دوره جبلی خواب دور ممینه تشتکی ولو تنه یعنی اوجی ربنو دوخوازی گو ایرو لفس سر فیسبوک نزانم تشتکی یاز کرد نزا تردی تنه دی والله بچکی ایرو زیدل سر فیس جاری رونه نشتم کار درکتم <laughs> زود درکتم جمالی کار درکتم والی شوان Eri. العربي سوار بوم من ندي كي هاد كيلا كامرونش اكيد جن بو زلان بو زلام كيلا ترك كامر بو كرد بو كرد بو كرد بو آه. وهال كده كاترونش اري وبتركيد بيبي ناب تركي نبي عربي كردي دبي هاف كردي بيبي بس شواب كردي دبي يعني البونغو يحبدو Eri من نفساته كويس. تخوان ها ميجي وا او دا اخفي يقولوا يقولوا عدم كري دا اخفي تزانه مبالا خداي مبالا خداي ايجاد تلفون قرد وبتركي از بتركي بيجم لا لا و- كرمانجي بيجي كرمانجي بيجي او خدي تركي إيه، نبيبي بيت جباتي تركي نبيبي تمام جو جو ما خير تب ج اخفتنا مني كردي عاجز بو اشترقوا اه به ترکی به اجمرگو اجامه جیله به کردی زیوران مگونا که که اخافتن آتنی کردی عاجز نبو بستولو عدم کردی ده اخافه اش کرم اخوا کردی حفگی پاخش با اخاف اوه شی <laughs> رانه بون لام نخستنه نا نا نا عاجز نبو یعنی گو جا تر پدید بشتی موره گو جا کت کتن مجاری کورو دور آه، آه. وام هاتن نفر و آه. تدبینه امجود هاتن نفر ودار كتيمه شبان افتش روجك الاوتوبيس الباسيد هات سليم جي از شبيابو نزانم تشوم كو ونزانم كيل دورام جي هبو شخو ما حوجه دك از بيم كيل دورام هبو حوجه شيناك الشبيابو برتوك دستيم دت برتوك يد خوينم ادا شازم الي اوجلار از تشوم د متروبيس دمز اشي برتوك يد خوينم برتوك كرديه يك جي الباش منه جاري ستي خو دريج دك وك ستي ديكي علوكا و او جي ليدن الري قيد خوازه مراغ دك كاتشت يد نفيسين تشبرتو كبردويت نيف ساعتي وسا از بريد از چون پشتی کو راوسگاه گوزی لی پیا ببم پرتوکا خو گرت گوزی تی خم ترکیه خو دی اول مفتلی گو گو کردی ما گو اری گو آنها تو تو دخوینو تو جیف عندك نوسا يا ماما جو يعني Türkçe para geliyor. آه، ماما جو يا بخوينم وجيف عندك ما تشي ما فك مو بخوينم يا جو والله هرب بيجي جو امجي كردن آه، جو از كردي سام سوريا من Hmm. جو لي والله جو مجبير كريه جو ام نكارن تعرف خوندني برد جو ام نما زانم ببيبن بي عجي- عجيب هات يعني برتوك او برتوك بكرديه وتو نبس از ليد نرم واز دخوينم واوجي نبس اجي فهمتكم يا ام بقول يعني راست، إيه، نورمال راست. راستيك راستي. يعني عجيب. راستيك يا ام قنانه كرو ام Hürmet قنانه digirin. Hene kene brasti hürmeteki mesela tegul semsur havali mi semsuri hene mesela. Jiber ku az rahattir kurmancı da ve mutiştindiki kefayı behtir jmreti. Cema ki ev kemasi tuqada dibine ve az çava kurek kusa ez çima şunda kasma me fedit ki hinek yusa kanç hene yani ne fikre kırap Ne ne başı. Mesela carek işte işte komik vakte ku avcılar. Aynı reya avcılar o metrobüs mi? Ay kesin ha kış derna avcılar. <laughs> Ama ne usa bu? Ev e, keseki naleti bu. Hem ji saat de doya çi müzika zindi me çetkirli e, şahmarani engi Lorenz Amudi dertket. Rabeni rabeni dönen şi bimire saat hatta de doya cemman ve cemmette hani kuamış cemme bu ev şu bu malame ku malame sakine madem havaleti bila fedijine ki bu nerim malame ve saatimi telefon vekir usa gotu meftej cemmine bu gotiş benayi hem herin sefakü emel ve debimin İce metrobüs de ezu Lorenz çıkar Lorenz amu diye Raven Türkiş vakat nezani zedeh nekçici bu Bak mi goti amudi koseri dışı ben hevde ahlaki ve vak میزیکی هم bunun- آخه Amudiyen bakuren. Az sad vejim A- koseri keyfçi ne var nekçi ne yusa kefam juarati. Avcı bir keyfçiye. Rede ica tişli mesele o na diko tut kenid berde. İca jineki ki pir ama vece şey sağlı penci sağlı ve na beyne de. Vece medneri u femna ki aciz dibi usa mruzet kot ki pencere deneri ediyorsa hav xogirt bedengi ki bedin ko burası Türkiye yani az ne bejim go evder komara Türkiye بگو Bla بمیزم herkes مستر Kerem کوماری ده Akbar- این از بمیزم مستر Rastladık کوماری benden ده yere. Go bla herkes Türkiye haber bir de canamın evder Valatya Türkiye em ketin çi Raşide Valatya meje ve jimet disinin beje berxovet dimen meni aciz bu bu berxovet beje kes göhnade yani herkes işe kodine hani kesirle dinen ciddi nagirin yani Ve acı berxovet keniyam Lorenz şuko kodeki ev çit beji, ev jinik çit beji, ev mugo jibome tişnin dbeji, go çit beji, beji. Mugo az na bejim, boş ver. Hey jinik dom tike, dbeji ma evder Hollanda'ya, ma valat demek çırant, ve valat emme herman dikirin. Hem tişta dibece em چند سالی krem çi بو dibece. چند سالی بو شوان Penci şey sağlayıp. Ez var mı? Kötü Ali menopoz. avcılar vardı. كتبوا منوبوزي اقرب نافشا كيف كتبوا كسي اقرب بنا دمران لو دم بره به درمانه بده دمی ای بوران دم دم خور دمی ای بوری ایش خوست کی <laughs> نه او او شوتن آب نگه وی لزمانه وی خسته یه دم او ساکریه ولی تا یعنی از نه خواهد به رمتی بگم امروز بلکه همه راستی تو خوره یعنی از شش ما مگه وی امروز دیشب ما ناسکریم چی خود ما از کلیم گوشت بیشی خودی نه دم ترجمه کردی لورانس وره. لو ما وساكريه Valla tam yani ez ne xwazim be hürmetiyim ki emri belki ama rastî jî dixwara yani ez şaşmam go vê emrê de çima nas girî ama ez keliyem goçin bêjî xwedê Ne de min bu van bu yine gotina jî. tercüme kir jî Lorenz ore Min Lorenz ore got kenar lal ha ha ya min go bes bikene bes bikene Brazil bun herkes medineri Rece digo çin bêjî çin bêjî kaç yardım bey me digo kenar nefesi tang bu usar لسر تركين وها بالسدان سكيش دي نبيساندن بالسدان يعني تاني تيش خور بوان Hayır بكنا no وان ana جدي tamaşa نجري teş para skece abgire ez yusat kmedi yani قد حوجانا كنت مارتك كيف نقاش يجي Az- az- مجيوان دبن مجيه مليش كاجي الرأي Ya careki şu hatış e, belki müşteri gotiye. Gerek tişteyim usam ditne seride gavamın dikam vekir bu müşteriyin kevin trik bun. Dağıtın kevin dört nerin şiklevi de güheriye gerek herkes kurmancı kabirde usa kevin şok ede. Careki şirketin hene dü kes dü sevgili bu J- mecbur man gotun kayaz almanım ne xodiye ve deme go dü çaya binejmere acı çayı dibim ve kelime rabuna şipi u öder kemiş. Benden bir şey nesin? Yani bermele duburun goya emketinci derdeşti ya. Kodi teneşto keçik iş kurukla dibeci. <laughs> Te ki de, yani kurukci dibes çizanın berine evder usanin bu. Neresi? Hatta bu adam haram Allah. <laughs> Yani kayıcva yeku az ermanım kodi ve deninim yani. Mı tişek ne god? Mu ama cehennem ayı, biraz siktir beni biraz cerdin içinde ama yani usa tişeyim sen mi perditin yani ne hekene deduje. Yani çima zerdeşti. Herkes kurmacı haber ve keliyece er, Kerdoğan Gotibu ev zerdeştiğini ev nizamçıyla falan bir falan bu ara mücadele etti. E, e, Jaro kolungu e, çıkası. Kes gello zanı bavi vikiyi kalki vikiyi bir gavil cem ke gonkhariye <laughs> ki çuyi cem ev çuyi cem ke dikadine de kavmiye Am be hamdi derketi jnav او هما دف داویج هر کس Kurbana zerdeşti ya be ya. Vallahi ama kim mane şu insan emeği xoru erişi vatkin az aciz cidbim yani kim mane e mayi jini kare xoppar ezi. وەک چاندی وەک ئەوکی پر زۆرە ئێک و چوونە ئەڵمانیژی ئێزیدین وێ دەچقا کارم خۆ پارێز vê zext û zilmê de vê ca nevese ziman dirêjî ji dikin ew qas pîsîtiyê wan e, cîhanê nîne از ایگو یعنی هم دبین چی دبین اورجینال رسان رسن رسان یعنی ایگو جیانا خو رسن د دومینن bu kurd işgali kurdavari او خوێداناژ ناو آه. ڕیا و سمبێلێ وان أو دنەخوت يزيدون دبێ يقيمين. کورد کورد آه. کورد يعني يعني دنجي حياش- دنجي خويدانا كوجنا في الريو سمبيلي وان دنقوت عادي وختار عادي كافد دبي كرد كرد وي دنجي دردخه يجي براد دایی گوان بگیر کل یعنی او کلو اللي خودی کن سلمان آه، نظرته وعشق وابين و- و- ورومانتيزم تشاوايه ها ديرو واخا خوشكري رياتا سمبيليتا نجم سنان گوتنی نه رید هات تگو تگو زیدن آجون درتا اما اجوتن اجوتن شفان ام دبيجين يعني نظرته وعشق وابين ورومانتيزم جمع برسي آه، آه، أز باور ما بي برسي مني دي وستراني برسي باتر يعني كذا ما حيران ما ما توهاتي برنشتي أو فقيرات تنبولي الويد دي ما دقري بو أبين دي جيانا عمروفا بيقين بك أو مروف دي برا أو مروف دي خوانا هكا <laughs> أشغ دي جيانا برا دي خوانا شبانه ما بتشكي ام سرش كده بيبن تنايش نوسا لا لا از آه. نايش ايش هم آه. اذا ده ما كنت اقوم بيك انا شيء اي ما قدرت كنت نبي ازبل حاجه نشتغل مكانها نا نا دنجيت وك بالبل طبقه بات وك ويا جوزال اي جوزاري كرن ان هاش مر فيام شاندن <coughs> تجمر تشبيج سلماني هيجا آه، بلي كنت دات بستراني بك برنامج دنزانم Det blir at det uh, سپاریش کبو از باورم تا او سپاریش هیم جی تا جبر نکریه یخیم بگیه جان با سران خوش بود هم کارنو دو دمکی دی بیجن ایرو یعنی دجبرات هیه یعنی به طایبتی او سران هات خواستن خانمه که خواستش يعني جبور رونيا تعبي وي خانمي از خوازن تو استراني بيجي هری رمضانی جبو جبوي هاويت بحثا افينو اشخير كيرو از سال دوازدم هفين دارم يعني تبدا في خوغوت زراميكو يانجي جناكو افين يعني- جيانا وي ويد تنبي بلي راست يعني عمري بلا سبب دهر دهر عمري بلا سبب دهر يعني مين ابو برا شفان خارجي چيفي. انا شفان بلا سبب دجي Beraş korji çünkü. Tuşki de zani evin yine. <laughs> Beraş korji e, aşk çünkü. Belki evine dijvartır yani dile dile kod ez başı. Aa em ne zani tujmer ee, ne beji. Yani em her tişte xopter par ve dikit tujmer par ve nake. Tişte ve şartı. Em ne bu havalti. Tişte tişte ve şartı dijvartır. <laughs> Sabah artık. Na. Ee, tej bu ve hanımı e, beji. De de de de me peşti. Çubu navistrane canda. Canda. Tamam. Tamam canda. Astem çaveta. Abaleme استيم جافيتا Havalemi me gudart kin em slavê xwe ji jwara dişînin û wek min gotî Remezanê ser- serhedkêş او تشاواتي قديش كويل سرحت كيش تشاوايه serhedkêş valla سرحت كيش يعني سرحدي erê gava cigara xwe dikişînê wek ku axa serhedê dikişînê wisa bi kezeb çê serhedê هنا û yekî xembara em bêjin في سدمي او ناب خوكريه na na min min هاتو nav جد lê kiriye. Erê, سرحدي Xelûnkêş hebû min got hema bijî serhedkêş pê bile والله تو شوار نافي خوش تبينه Remoyek xelûnkêş nabê Xelûnkêş heye çî xelûnkêş em bêjin serhedkêş او تشبو تو مرة بي باسكا باسكا كبوكا او تشبو برهانه شيخ çi bu سروكي كوملا كوين مردين هي تقلا برهانه شيخ Yenine taklan abi. تزاني او سر چه بگوت بو والله آه، سر باسكو سر كردا بودي سر تسرانا خو بيش ازي باسكون درجه تدقو. تدبيرا مداني خدين به لزراحت ناسا كنا تجمل كي te stranek Ozan Dino ji mer <laughs> Şivan tu Ozan Dino haz dike. Ben stranê ama ne dikim Yani ki dişbe Arabeski ama hem stran gotinê wê hez dikim. Belki ev ne insan deniz ama. Do tevzi nevsa li bala firgehê. Ama ku hatan min bala xwe nedam temaşê nekir. Ji birka ewqas Yani ê ku ez hezkim mesela bak e, sakinete yine hezkim. Kefam gerek işareti. Nusret Ehibron Mehmet Atlı ez bana hezkim ama Civan hezkim, per hezkim hemşe. ما جوان ناي حس كرن يا جكي جوان Kezebe kezebe. يا أفات هي نوسا Ava mı? Ava zemzemeye. أفات زمزمي Ava <laughs> zemzemeye. Amir Ajuajir benim. Strana ne çıkmadı esmeyindeki? Az çi bejim Yani çi bir bejim vallahi. Ben Yani. Ma akıllı bir kavmine. Ye jör u jör çida. دبری منگو وزی ایروج سر واشی آیا خبردم بردم کناری دشته نانا منگو بهنا دارو بدار چینه خوشته سبرام سبرام سبرام لیلی سبرام سبرام سبرام سبرام وقت لی تو لی تو لی وقت بینامه تنگو تنا قلنگه قلنگه جدورا به یمنه ولا برد دمین سرمه بشتا تلچیای سودالی ملو ومراغ ملو عاشق ملو برگمش قر دیگه اورک چاوه ویره شی بله خبردانا دل من من جی حس کری گلن جارگمش دیگه اوره چاوه ویره شی بله مردانا بدلي من من جي حسكري قلب ازو قوري بندلك بونرهك وجانك تجار قوريش بيرناكم جنها وسال صالك بجي سلمان و بجي ساعت خوش هوالك يعني هم بيجين رمضاني سرهد كيش Hey, دردیوی رموی چیه؟ سرهد کیش گوتی دولکن کتابکی نو آماده ناکی پشتی دو خود سیزمه والله آماده ای هم هم اسکارم بیش حتی مهونی که dosya da dilê me ez navê ji bikim xwelîserîzm xwelîserîzm xwelîserîzm lê na ez ê wê bihêlim e, te berê ji mircarekê gotibû dilê min heye ez xal û xwarzê e, çap dikim êdî wextê wê ye dosya wextê wê ye e, steviya û têra dosyakê jî êdî qediyayê xal û هناك نفيسي من دين جي هنن هناك دوسي دين جي هنن بريج مشتر برنامج قال كربو ميناك دوساك جبو مقلكي بقيمة زوغوتنوك هنن جبو ديكسيون وجبو اخافتنا كردي براستيجي جبو تلفزيون واني كسي كو بخوازن بيش روجي دوبلاج دوبلاج يتكلم. بكن جبو ديكسيون وان باش ببه دوساك مني زوغوتنوك هاي لين نز زوغوتنوكين جليرينن كش همو ايدي تب من خود شکری ميد ان دبدكان قش مالي منن مينا كشتري كي بيجم الرق وبق سمفونية كل دار خصنا لبن تخت شرق الرقاوان كسر نكت ببير رنگي اه، انها چکه کی دنجی دوی سر سر بخبتن چند اه، کارم بیجم چند بینجی کی دجی از بنویسینم و تیرا پرتوکه کی چه ببه پشتی دمک از خوازم وی اه، چاپ بکن اه، باورم حوجه خباتن داریه باشه. که خواتك لازم. لازمه وكي دجي اه، دليم هي بشتي ننها بشتي فان دوساين بردستي خود قشي چاپ بکم از برهمك رومانك نيف بوكوسكي نيف احمد آلتان تشتكي وها نيف او نيف او رومانتيزم اروتيزم بهف رومانك بغير رنگي از خوازم دست بي بكم لين ننها از نها هناك تخابت مرسر هناك آنا تو تجی از آنها دجیم از آنها أنا تركيا كوم خود كي. تجدكم كوم دكم دبو دكم آه، لي دمك آه، نيز ده ايجور وجير بي اري زيد دست بيبك وقتی دن سکیچ میگه از دنویسینم بلکه موان سکیچان جی روژه که لسر دکی لسر وک شانو ام کمکی آوا بگن سکیتین چرا ای yani شانو ای میزاهی mizahi ne? ای میزاهی بلکی اکیبک باش ام چه بکن وکو تدی او یلماز اردوغان او علی سونال Hmm. اکیبک وها چه ببه کردیا وان باش کی استقبالیا وان باش مان لیست سکیچان بوان بدن لیستن تشتکی خوشی به چه ببه yani ez nasekinim ez karim bêjim bîst û çar saetan me jiyê me abisî tiştekî xweş ya û mirov bi zamanı xwe e, li hev bi ji zimanê xwe hez bike û eşq û evîndarê zimanê xwe bi û bi zimanê xwe bi awayekî eşqî hez e, biafirîne wan xeyanê xwe bixemilîne û wan tiştan gişî bi zimanê xwe gişî derxî rastiyê me yani ji xêndî her tiştî ez zewqekê jê disînim ew qasî kêfa min tê ew qasî ez zewqê jê disînim yanî li cem min axaftin û jîna bi kurdî nêzîkî orgazmê ye yani dema ku ez bi kurdî berhemekê dinivîsînim yan jî ez nivîsek bi dilê xwe dinivîsim yan jî ez piştekî bi kurdî dikim ji bo me nekêmî orgazmê ye ew qasî ez ji neku ez kurdî e, dibêjim ji zimanê din çêtir û baştir in ji bo min baştir e, rast zimanê min e lê dema ku vî tiştî dibêjim jî ez nabêjim yani عربی یا جی فارسی یا جی ترکی یا جی انگلیزی برادایی یا جی نخوشی یا جی ضعیف قلس او مع قدر ناکه لبری هر تشتی از ebindarê zimanê xwe mim û dema ku ez bi zimanê xwe diafirînim e, ez zewqek ecêb û bêhempaz distînim û ez pêşniyar dikim bira her Kurd bi zimanê xwe bijî wê tamê bistîne heta ku mirov e, di nav zimanê xwe di nekele û bi awayekî hûrgulî lê sor nede lê germ nede تو طعم و, و, و اکلاوی زمانی تو نکاره بستینه خوا مجار مرد بیجه میناک دور لسر فیسبوک منو بچه که ما لسر مجاره که نه نقاش ما آبی برهف جمرد بیجه چما تو او قاسی کذبا خورش دکه خیره دردی تا چی تو او قاسی کذبا خورش دکه یعنی تو دبینه فهم کرن تنه کس نخواست فهم بکه اف بیو گوتن و اشتغالیت تن گش بلا سبب دهرن مگو نقیزو چما تو ساد فکره ما هزوان تشتا دکم نه armaj ne û ku ez hineka biguherim yan jî ez hineka bînim ser rastiya xwe yan jî bînim ser nêrîna xwe ez zewqê distînim ez kêfê distînim û taliya talî xutê ku ez zewqê nesînim ez kêfê nesînim ji xwe kesê nikare bi zorê min bidikirin jî ev jî dilê min tê ha piştî ku ez dikim jî ji xwe ew derdê min tune ye ez rabim kesê ku emerê wan bi ser çelî û pêncî ketiye ez wan dîsa li چیکا وان بگرین کردایتی وان بگرین پشتی یکی کو عمری بو پینجی و فهم نکره بو تی نگشته بو زمان چقاسی گرینگ و مهم و قیمت شخو پشتی عمری بو پینجی و بسر پینجی کد از تو سبی حتی ایواری ام دبری درونین ام بپیون ام خب پرچه بکن ام ام ام خورش و شینجی بکن بگراوی تنه یمریه ها çiyê ev xebat yan ev sekname karê e, bibe e, tiştekî çawa ev ciwan û xortên ku neh digihêjin xwe naz dikin Kurdin lê nizanin Kurdî kurdayeti çi belki belkî li me binerin e, dê wala xwedê ji wan razî ya jî nerazî vay tiştekî wiha dikin bi wê sedemê hege ew jî dest bavêjin zimanê xwe û dest bi zimanê xwe û jîna bi zimanê xwe bikin او جبو ما بس کسی کل پیمتین کسی کش مر چوکتر جوان و خورد جخود دردیم نه کفتار کفتار چونه یعنی تو نکار کفتار را بگرینه کفتار عمری وام سر پینجی کتی تو سبی حتی ایواری تو جوان بیجه یا او ریاتر شاش تشتیت دکن نه راست کردایتی نه اوه دبیت کردایتی کردبونا خودی درکبه کردی بیجی چقدر جری بیجی بالایی لو ماجی سری خو بوار نایشین تشتی کو از دکم ج بو خو از دکم او هغه فیدا م بچی کی بگی جوانین کل پیمتی بگی جوان جی ji bo me e, berberî her tiştî beraberî her tiştî ye ev sedeme ve yani e, divê herkes ji bo te jî ji bo min jî ji bo me gişa yani e, Kurdî divê divê têkeve hundirê hundré khuyname. Yani hatta ku em e, e, ji vê e, xwelîseriyê rizgar nebin, ji vê belengaziyê rizgar nebin, ji xwe em ê nikaribin bi awayekî serbilind li her qadê li her derê bi zimanê xwe pesnê xwe bidin, hestên xwe, nerînên xwe, fikrê xwe bînin ziman. Wekdin mesela ez ê tiştekî bêjim. <clears throat> Selman ev strana bêje ez barim بابەتێکی بالکیش مگرتی ئەتێ وەکی شترە پیشرە چیرۆکێکی ئەروتیزم دبێت و ئەروتیک شتێک سەرپیاتەیەک چێ دوێت ئەم دکارم پشتی دوازدەی پشتی دوازدە مەسەلە بەکی ئەمێ وەکن وەکن yani ya rast civata me kesin kulme godarî dikin û kesên niha beşdarî vê civatê dibin ji xwe ez bawerim têgihiştînin û dema ku em li ser mijarek erotîk romantîk yan jî vekirî ji nokê û berjêrên bipeyivin jî ew ê madê xwe nexweş nekin û ew ê şaş fêm nekin yani îro meseleki okey enteresan ez belki nizanim ama mgu ne ne biraz strana bir Selman Merri pişti ku mesele ez pirsek işte bikim pişti pişti strani Mesela me mesela me ya belki Gringiana. Gringi gringi. Pişti istiran yeme. Yani mesela دماكو مسألة بابول سر اروتيزمي سر رومانتيزمي زوجة ناقدة جنو ناقدة جي وز خوازم تجي بشتار ببي يعني تجي چند قوتن واشتغاليان لسر بك پرچاك حياتا ما يعني اروتيزم من نكار خوشي بشون يعني براستيجي او زلام ياجي او جناكو ببي اج اروتيزمي حزناكم يعني تيكيلين زايندي حزناكم دروا دکو خود خاپینه جبو ما جبو انسان آف و نان چبه سکس جی اوه Ama insan kadım kiriş yani belki. E, belki çavar. ustad bir e, e kadım kiriş. e kadım? Çava e kadım. Yani e meraniye ciddesi der kısmına ne zaman cinara cahil çitkin lakin. Çava mı bu Mugo <laughs> e, erotizme haznakum. Ha. Seksi haznakum. Belki Mugo hani e, dibeku hadim kiribin. Yani e hadim ji hatta beliku hadim bebin terakho kirin ez bawerin. Yani jinare hadim kirin aynı tiş nine ne olsa teniz zira mı hadım kirine? Ha kes. bu mesela te. Ee, na na ne o? Na. <laughs> E, mesela e, mı girin? E hadim yani bana hasan dedi diyeceğim. خسان دی دیگه نری هاتون خساندن یعنی بله بله. کوم میرانتیاوان بله. هاتی کشتن مری میرانتیاوان اری یا جناجی ای جناجی هی گلو نه غیری وی پرسی نه پرسه نه نه شخندی وی ای یعنی میر وقتی دکره انتروپوزی جخوا او هستین وانی سکسی بچکی قصد به یعنی وقت بری او هیلاوانی قصد به بو جنا yani wek berê ew hêla wanî e, qels lê ji bo jina piştî dikevin menopozê jî dîsa jî berdewam e yani lotikên lotikên xwe berdewam davêjin yani Ena xo jin jme avantaj. avantajan wa şame gelekî bêtir û ew ji me Xona bêtir wastînin, ew ji me bê- bêtir zevqê disînin Ama yani. xod reis bike. يعني برا برا براستيجي ام ام كولانن يعني ام ام بجمان ام كولانن او افندين نم کولن تنیا مجبوز دو قوانم تب دگرن نخوام شلاخش بدن دستی و عمر بابشن یعنی آه، يعني او کیم ای فانتازی اي هاجی هنن <laughs> حسبی کرو براستی جی روشه که آه، خانمه كي تکیلیا که هاد نظره چه بو فانتازیاوی <laughs> گوزیب سرتت بمیزم یا <laughs> هم گو چاوا چه دبه گو یا از دخوازم گو يعني آنها از تشتکی وها دخوازم گو شرب سرتینگامت میست تتشوطها من تشتيك بس شبكم يعني, يعني هي دومية يعني تكلية نقدية نا نا نا نا بردوام كله والله على درك آه. <laughs> بالراس تيجي انا بركي بركي عجبتي حنك هناك اه برا المن والمروري لا <laughs> يعني بلا بوحنا بو حنكينيه براستي قومي يعني آه، اخ يعني, يعني فانتازيا ويا بوي خوازم بسرت بميزم وكل ياو شر آه، يعني از برخو نكتم بقول لفينين ما يعني تدي الشلبت برد دمك اوي باقش بكي ما ازي بو ازي بشوم إيه، قلت جانك دو شي سيغام شلو بالكروم وقول ده يهرد سري خبشو الله الله Hülya Şarjı konar ki Martin girdi bu gotu. Dilemi de bimine. Eş fantazi ki bu. Yani canım mesele zanı çi mesele e, devlemendiya fantaziya sinorji fantaziya tüneyi ev dinaverat ev havalat edeyi hun çi dikin teni e, her duali دکن تنی هر دوالی یا ستار شبان yedi, şaban. Kanlık bela, bela kwan sermede. Az benim ne? Ne mani? Cevap ettim. Kedot dedik. Ya abne işi şeytani kodi az benim kanımak bu. به به Başı Baş- kompit Zane konvers mesele ne beydi bu? ha? pişti ku her Sen dualya Ahmet her Şaban. dualya Selman Neyse, zevk abi hep ne sendir öyledir abi. بله de hundure vi sinori بیا من دوی فانتازی خو بخمرینن جخوا گیماسیا ما کسین جواکین گرتی چیه ام دواره فانتازیا دی قلسن او او خیالی من نخمرینن نه تیره نه تجنه نه دولمندن Ya öyle bas ev nihandına ben ayfa ma valla. Çiriye ben birine. Orlara da bu işini ser seri koy. O ya Allah ya kodin durup 5 dakika da ama kodiye çıda. Gupu gupu gupu gupu tamam kadiya. Bir rafsa ser نه evi adam kevdi ki. Nah ama ingi roşa kurda o sakram bu se se kez zavicine ayol dedim benim mesela. E cevap ki yani Rabet. يعني اكبر منازع اكبر منازع روجا جوردي اه طبي يعني يعني هجا زيدا او برشابون بري برشابوني او بيفاجويا كو تدي هب ماتش دكن هب دفركينن هب داريسن او بيفاجو بتشكي دو دريج بي جوا او عمليه زروكا شي او قاسينا اجبركو او انرژي خو گشي كونسانتري وي دقه دبن دري پيش دقات او گش پيد تقي او يدب زروك جود جود هنك دبن راسته پيش شابد دجي ديسا زروك چينا بخي چه دبن اي وها هنكي تدبيرا خود سينم çena ve xey. çê dibin ê wiha hinekî tedbîra xwe distînin Şu tedbir yekat ninen Kurdistan niye bu تدبیر تو yani? نر کردستانه او Dega cilo ma qas doktor dişinin seyyar. دماك او سبيرال بو تشبو تشتك جعرك در كتبو Çi. اوا كنت تديش بو حملنا بنجبو دجاني نمين جن جن دخست ناف شقي خو جبوكو او avik nege ji ciye ci icar dugo çe jinika dugo ev sedi set فنك دوی تشتید هیه قامرا خستنی قامرا خستنی اش بروی دخوازن چه ام چه بپیون گشی قید بکن و بیجن اف کین اف چین سر چه بپیون جبروی جی وقتی جا دبو شب کو میرو جن دکت نام ندینان کو دنیان هف دنگی دنگی خود درنده خستن ترسیان دگون بپیون او دنگی می بقید کرن تشتکی وهاجی قومی دماغ کردستانه بری دگو کروش e madem bu sadece jit tırsı çima raş diye. Hedi. Digo denge konak. İşte <laughs> siyasi ne payı digo. Yani el fiyaba hatta ku karima dikadı kalat işte siyasi ne ki. Dibu ku bebe kayıt kirin. Tırsa ku aha bu. Kat estrana mamada kir. Çıma da koydan. Koydan edi. Anyavi rahmet. Meselime. خويدان يدعي Salman رابط selman rabêt selmanê vê tobe car din ez nema têm civata te في ناس دنجي درناها ناب راستي يعني نجبر يعني شد بجن زادن ام كونسبت برنامج زانن بروي هوي Guru ev rastiya jiyana me yani tiştê Rast pê e. serê me em dibêjin yani em nikarin derewal xwe bikin û xwe bixapîn û we bixapînin نا نا ev rastî jî jinê kêf ser min dîst yani sîgan şil û pil kir û got ra ver xwe bişo تكارب بيبي بيج مردن خف Peyvê kî canê? Kişi strana ki. ستراناتا Ê, از یک can بيجم da حياة درخا can da can da ji bo min jî û جبر تو کار در شفان Bukarın bejin yeki. Canan çık- Yeki Canan. bejim haya onda. اری یکیش مر بیجی بس امکارن دافازک یا یک aile گله بیجی یا Yeki bejim. aile gule بیجی حیران چما تسكن ما حوجت كان خبد من ذاته sermid mistiġi mesajê dişin divê em fedî kir. Anar me gudar dike yani. Demek ev ev zü de çene biye. <laughs> Demek ene de çeviye. <laughs> sertedir alim Sana binem bir halim Armancuk gezer amine Sana binem bir halim Armancuk gezer amine aile gülle gülla مني شيرين عالبرد الليل Hayli guli gullamni Şirin alberdilimni Gülün adım malidni Verser güle hayim kuştini Gülün adım malidni Verser güle dim kuştini دب شور شامنی آیلی گلی گلامنی شیرین البرد لیمنی آیلی گلی گلامنی شیرین البرد لیمنی گلی نادم ماریدنی ارسر گلی تم کشتنی gülün adım malidni Ser gületim kuştni Can da. Am gotiş peydekiriye ve de. دريبك كا strana خود بيج حيران تتكب كل برا بيه Candan mediya. جان دان Ne yap- ها فرمو Zane hezdi bırak كا strani amadı Böyle böyle Bekir yana kan دريبك كاج مر strana خود بيش Kan nayıp kan jurma usta هر شونا شوان روني هر شو- شونا شوان روني شوان برا شونا دروني جناي خوياني او جبر نكار ببينه ام چاو که تبخين هذا Mezin dedi ya Çava temazın kire. Hadi. Ez bina nazar mı? Ez nezik anu savaş. هر جي خو بگوارن یا جی اج دلواتا بخوینم وشتر بیجم تو جی ببیجی دبی Pa di Iro, Iro, ne znam, tuš tek maha, ti je Iro, her tuš... Borina Varču, Av držim sermedi, biz držim sermedi. Nem nahol tak sevdalsi, av cid bejine. Jinek aciz bu. Hers bu az değil Yani cinek hoşam. Valla ne zannet mesela kim taşıyor? Arıyor valla. Çimler Thank you. جبو منها في وكيدن وكيدش بوكي جبوها بلاطه Çanda te gül va biçanda te soze gür o cahanda şevi canet nehadi ezmam heyya melebanda Çanda te gül va biçanda te soze gür o cahanda شرچو جان تو نهادی از مام حیا من ترسم يا دل بجمهنا او دلو لضامتنا تشتي بالسلم هاتنا hemdi tirsim hem nevirim tirsim ya dil bijim hinna ev dil ol bamitna tişti bizlerim hatına hemdi tirsim hem nevirim canda de gül babı çanda te suzek o canda شرجو جانيت نهادي أزمام حيام لباندا جاندا تقول باب جاندا تسو زكبر جهاندا شرجو جانيت نهادي أزمام حيام لباندا can da can bitte disperim tırnağım kendi binirim Tedivimun kardeşim Tedin avad ve Can da can bite disbirim Tirin abim kendi binirim binerim Terdim un kardeşim Terdim avdil beşerim Canda te gulda biçanda te soze kviru canda şevçu canam tu nehadi ezmam heyyam lebangda بجي مالتا با سلمان تدلي ما قش وخشكر والله سترانا قال لك خوش وتجي قال لك خوش قوت يعني Valla şofan bu boyun ma cihet estendiriş bu peynir يعني اف جفات خوش لي براستيجي اراق تونه ي او او هنك Em karına bir bir. Eki Ha. o fazla karı strane ki normal zedeki. مش خد بيرا كيف اخويا Tabir ani kayısı yok. Kasa bir ani. والله قاساك ترى مناك Karın ver bize Hem o zalim valla. serbestsin yani. ha. بو ما بخ هم كارن بدن çima hûn aciz bûn نايم زعج yan jî hûn dixwazin naverê bide ji bo ku em ew mijara erotîzmê شافي لي مجال ايروتيزم لكن لا فازي ايش بيكرن قال لك جانب وجامع جين هال بندا وين مجارينا هناك نكرم بنا بنجي بندا منا باش تسراني ما ذاك gehen avine rewi mairo Kavinoe lewan echendu Her içim bitirdi ben Bitirdi çaku Bitirdi beku Değildi sojem Değildi sojem de sojem Dil de sojem بخیره همان دل de sojem Dil de sojem I'm giving. آسيمانا هرگودشه بلند به مینا دریایم مینا دریایم دل دستوشم Dil de j'aime Dil de soja Dil خیره اول که رجایی استراناجی مبورین ناوی نرمن بیجن برا عیب چه نده دینو گوتی نه ابسترانا که بخلو گوتیه که که مم آرارات ابسترانا مم آرارات ناوی بیستی لی نوم دیه غریب او جي استراناوي او شما- شمار نيفيزي نو دبيجن Em fem nekir tu çima ji wezan dîno stranekê navêje. دبيجن تعيد Yani ew qe- do do hat xwar bala firgehê qewman بين بين ده زي اولك رجعي المجودات كي rex nekiriye. نانا كيفاي او كمان جي هاتي از بار ام سلاوي كي جرم جيرت شينن سلاوي جبو مجبوري. مال باجي اريمن Em silavek Kurdistan hinik jêr dişînin ji ber ku dinya germ bûye. Silavek hinik em jêr dişînin. هينيك از آه. بارناكم او ده ها يعني جيبوه قرميت البيت اري قرم بو يور اري قرم برا هنا كيهنك ببي السلافا ما برا برا هنا كيهنك ببي جيبو رجاي سلافين هينك ام سلافي خوش جيبو هوالي رجاي قرم وخوش سلمان انا تب سعودي لا يا خودي تب سعودي مروف افيندار به ومروف افينا خود دور به افيندارا خود دور به تجي زحمتر وزورتر تنيه نخما لا يا خودي كيف كيفاويه 20 سال 12 مجر 14 نیسان ایه اوخ ایجا ایجا از تمام ها ام دلیغ و خواب بشوتینن از ام سر هبد بگرین ام حس را ببارینن ام دنار حیس لی خود بفتسن یعنی یعنی ام ام سترانك ام سترانك بيش اي اف جبو افينداران جبو افينداران جبو افينا خو اول جبو افينا تا تجي جاميرك افيندار او از باورم افيندارا تجي نزيكي فاندرايه ez ne şarj bim nezik van derayı belki denge yön hat belki denge me deherije belki me godari dike me zor e, çeperavi de ya yani Dus bo me ne prezgreke, az dünya din bejiri neziki mine fark nakin. Aaaa, kuru, bine, bine, bine, pişti duazda zmani berde, pişti duazda. Beri duazda zmani vi. Mesela kişko ve yekçer be. Duazı be serme, te dajon diye. Diye, pişti duazda ya, tersem ev dohi ji bakatı. Na, na, dohi ji. Valla, valla, ev bu. بجنب البالي لما حد ساعتي أيوا ايوه ايوه بجنب البالي لما حد ساعتي لسارته تلبرد لم برشيريني جبرناك مبيناته جبرناك مبيناته تيرو چندرو تمالولي كا او كيفو حناكتا كا او جواتا امتدا كا او شيرين كنيتا تيرو چندرو تمالولي كا او كيفو حناكتا كا او جواتا امتدا او شیرین کنیتا اگر تو بیجی ایشش من از خوش دخترم جبوته اگر تو بیجیش شجمن از خوش دخترم جبوته از درمان کم برینو ایشو دل جانه ده ایشو دل جانه ده دلو جان دل تبه جانه از قربان دکم به اغراته من کس وکاته ندی پر شیرین خویناته دلو جان دل تبه جانه از قربان دکم به رکاته من کس وکاته ندی پر شیرین خویناته ساعت خوش از مجال وکت باز اه، پشت بری تو مجال وقت تشکی بیجم اه، حواله که پیام شاند و اه، نها جبر بهتر ایدی اش آخافتنی و فهم دکم یعنی اه، کرد کو کردیش بیر کربو لدوی نها از الوقت ودارید کم ایدی بهتر اش و فهم دکم جخوا مگوته بو حتی کو زمان نگیج زمان مروب ناو زمان زان لو ما به زمانی خود آره، زمان به زمان بو لو ما ایدی فهم دکه دوی از چطور فهم دکم از این بسه ایکو مگو در که جواب بیشتر bomba bomba تقینه نابرک reklam reklam بیشتر از این مجال وکت وليد بیشتر مجال چیه سوازı strane ki سرانه متن em godari bikin من سترانك ام اون بين ام نابرك ها yani şuhle Em navberek 5 din, dakika belli. 5 dakika 5 dakika strane strane ki boğazlıydı ve Ko- yani erotizm nezikti be. ki ki ana ki hey ha amade stran çe hey Strane skarım ama da bikim ya ki ya dıcan runi ha bu ne bejartı bu nave keçki. Mevina tamam ve Godar ve bikin. ve godari Başı. bik ve am شكون صحبة تاخذ جبال تاخذ ممكن برسكي من أمد سبب كي صحبة la amana danina تبت قاتل كل الوقت ليس عزيز فقط تلك وانا جنينا أما قاتل كجاوة تجيب كل حوش وقت ذلك ملك يقول كبيرا وهروني تبت يبون يصبح وكل صوت السجاق السجاق السجاق فاتي أخذه ولي بيجي ولا من قربان الساق من الساق ولا تاكلنا لا لا لا تاكلنا ذهان گوداری دکم دۆم بکە بەرێکی سانە شمان چ هاات بیرامە زارۆتیا مە هاات بیرامە بچێکی ئەو ژی پرساتە ئەس باوەرم پشتی وێ مژارێت پرسا خۆتە بکە کاتێ چ مژارێ بەکە نزانم ڕاستە مژی مەراخ کرد چی تمنیم یا هفت بو یا هشت بو از چون پولا از نشاش من جیرانی که ما هات هات کریدار بو هات جمع بو جیرانی من کچی که کوی کچکوی جی نخرابو یعنی یعنی گرد امزاروک جیبون بهنا بدو بونی محلتانی مزانی بو خوشی بو u aukaçık e, hat ez vê ketin sinifekê pola me bû yek em bi hevr dixwînin lê nizanim wê çaxê hestek çawayê cê fetî dikirin yani dema ku ez wê rû hev diketin yan jî em tenê diman yan jî mel çavê hev dinerî ew şermek fediyek dikirt seranserî bedena min rojekê sanê beri e, diyên me di teşta de serime düştüm. Ew teştên e, lek. Belki tê bîre nizanim tu qet wan teşta de hatî ştin diya te teşt. Legen. Legen edi. Erê ro teştem cebên teştê laylon. Ew teştê lek. Ejtê de atmış. Havînê yani havîn ez dibêjim dest pêgah haziranê ez dibêjim. كيشا دري خيني الحوشي و اتخستم من وي تشتي وبالصابونه او قالبيه شين او صابونه شين جاك زوانا نه اري مزان وازد ششتم حاصل سليم قديا دور هات ايدي بلوفك يما بفركين ما كفك كفده بفركين جاني مجي شوفي تعزيمات تعظيم تجدي اخو فديناك عملت حشد بتشي نه بتشي min jî şirfî tazîm hat ji diya xwe fedî nake emirê te heşt biçî neh biçîye durê wê teştê de şipiya her derê min sabûnkerî min dî ew keçika ku cîranê me ez wê di polê polekê de bi hev re dixwînin Kifate jere zan. Midi Oh, hat oh. hat اجي شرفي تعزي وك تدي تدي بي Teberxwe nekir. بي بكرديه دبيت مينا كيليا روت Tav kîxwe negirt yani. هاي مش يتنية هاد دريه حوشي ويفا ديكر لين ريكو ديام سري من دشو دشو دشو او سكني لور دافيد دري سكني و و بري خو جوهري او ديام تشتا خوست و چا نه بیرام کا دیاوی او شانده بو چج بو چ لازمی هبو اجي هواش بیا سكني من لي خودي استراندم هر دري مكبت دري نه خو يعني Yani başı gava avle avle kirit. İki نا افلي نكر ولي شغلي طبي دقائق كيلي دا. از شبيا سكني دستي خو بيجا خو دستي خو قرتي لي از فديدكم او ما فديدك اجوي فديدكم هر دجين هبنا نرن صادق bu xi. نهبو تمنين نه. اه نه صار والحاصل ويجي شركر ميجي شركر او شو شو دور سريم شنو بي بو سبا اس شو دبستاني كرو مهكي نما بوكو از اللي لويكش كي بنرم يعني مهكي مايدي شرن دكر فدي دكر از لويكش كي بنرم از تشوم جمي وي دقيقة جمي از دور دكتم تقول برا من نبيني يعني فديا كي قرتبو تشتكي عجيب Belki beter hiç de bikira. نزانم يعني تقول مدوي حالي دوي روشي ديه مش شرم دكر <laughs> يجي از نها فكرم بوي تشاغي ونها او شرم كنت في الريا كو نزانم عجيب جيان حياة كايجا تيفي تشتي تشوف جاريبك Pirsamen pirsa takas te jî bîstiye. Nûçeyekê parve kiribû. Nûçeya el Hollanda kerxaneya helal ji Ha. bo Müslmana vekirine. Ha. Gotin milyonek Müslman li axama heye û turistê Müslman tê diçin. İca yani tu zanî zevaca nermoka jî yani bêjin اري نيرومي نيروميجي falan. بهفت زوج ew jî serbest li Hollanda her tişt serbest. سربس İca جنة وي هولندا مل- ملائكه بي مهرابه بكي و گاوا درد که بیجی او بیجی مبردا مبردا چند جاره و او دوجه برده Yani beri de hevnin اره ew منا mella مانا wer marawan çeki û piştî Tabii. ku nihan hev ew her xwe helal bikin روجی پنج جاره وی نمیجا خوشی بکنه ve nimeja xwe jî bikin اره الکل نینه و حرام yani haram eki rengi ekidin nine و جبو خورتی کرده شد بیجی yani بلا هرن هولندا فتح بکن çipkin yani Ee, biz sen beri ve meseleyi safi bikin meseleyi safi bikin usta Mesele ki mesela firkiranı ev mesela meled ve em safi bikin ev günahı mele çiye fakire mele ev vel marawan خود که معشی خوب ev maaşı o bisin ev berdeli bisakin işi خوب ki yani مهر حقيقي مهر ماسترباسيوني هي انا يعني بشتي يكون مع روان بري قارش خورد قول كادري دوان بنر نظام ميديا و بختي مالي ايدي نظام يعني بدي اوجي وك اشانتيون اشانتيون جمالر belki الهودوجي مهر بكين جارنا دبجي بردن مالا belki بلاش جبركو باسوانية تكن يعني kar vedi kar ki mesela tu tu ciki de lokanti de şogul ki mana işleret bin lahmacun kuarın belaş jakiś melaraj balaši. Melaraj balaši. Tabii mezbe mela beri de her kopya deki e, led narka zirara ve heyi tüneyi diceribini dur jateş jiwan dveje hunkarım be serbesti <laughs> rinkari hop. Kendi jibo xorti kurda çil beji yani çipken e, rabenin xodil ve de Canu e, beri her tişti edi rast ne usta yani edi gave kuah hatiya betin o ev kerkhane hati Eri, çekirim. Yani da mezrandı ne? Faaliyet var hocada bir kere faaliyet. Ben percebe ki galo. Nizanım Allah Müslümanın Gud Mısır'ı ne? Nizam kili ne? Çuna yani <laughs> Nizam bir şey. Şivan ev Müslümanti ya ev Kaşmeriye. Yukudi e, Nizani ev işit ev çetenku erişi e, Suri erişitken mesela ev işi e, işte Tunus'e jin bir boncuğara. Kutum e, cinin cihadi. Yani, Ayet-i bu. Yani zanım e, li... Yani ez bağırım şey mesela pratik tıkın ki ucubu kesin Müslümanlığı ne katı Müslümanlığı sıstkın hediye diyor ki protestan Hristiyani de şey muani çekirin. Biyamın e, ev kriyar top abetine Müslümanlığı yedi. Biyamın ve hmm. kriyarı Müslümanlığı berabet. جخوا روشاوي نت روش بو روشا مسلمانتي اه، بالسكنين خوا بفكرين خوا بأحلاقي خوا بالنرينا خوا يعني بهر تشتي خوش خوا عجيب و ايدي ببون هتكتي دناب خلقي دناب جهاني ده و بفكر ياري جخوا او هتكتي دركت اصطهري بلنت يعني تنزان التير في مسألة بكن أنتي بكري تشتي براداي تشتي قشمري عالم çedeki, halk çedeki, evdarın Yani melek evet neri Jünümir ملي وها ديت دوان انت دوان ملي وها ملي كو اوي هر لوي كرخاني ملتي بكو ماري ببر دفيت دوي ملينه Mane tu ava kedin denelim melan hani e, ben kontrola devlet edene haşa devlet çık beji. ها ملي ديانتي Diyanet ملي ديانتا تركي جي وكوان ملاي Diyanet bir beji her bir karibi ki meleğin az bağırnak gerek bela bir bejin tamam. او دي قحبي ملي ترك ما نلم مزقفتا جار جاران على وازين تركا راضي كردي اشتري. وازين كردي قد اخذكن Yani او دي قحبنا شو فرقه وان دي قحبه وان دي قحبه هي وكفن yani işte. yani evet gari yani çıka yani Müslüman biji, çıka e- oldar biji, çıka rojiye penci cari ko halal ji bike. Tuak saroki dokunsistizm men çil biji yani horte kurda çıpkin. Valla horte kurda çıpkin. Fakide horte yani, kurda ji mastürbasyon hep tiş para wana kedi. E, yani, ne karın e, reki reki Hollanda Hollanda Avukasi Hollanda ولندا نبا ولاتك يوقاسي كردا زوز قبول ناكن قبول ناكن وبراستيجي باش دكن قبول ناكن يعني ولاتي وك هولندا دبي برنجين دن بوان ملتين بفكرين دن بالنرينين قريجي دن خرانه به دبكو بما عجيب وري او جيانا هولندا او تشتين كو كدكن او راحتياوان او سربستياوان او تشتين كو شاهي وكيفي دكن زوقين دكن لقور ما بلكي لقور ما الروجلاتيان قال لك عجيب وبأخلاقي بي خویا خویا کردن لێ لە هۆلاندا ئەس باوەرم ئەس نەچوومم لێ قاسی کو ئەس دخوێنم و ئەس لێکۆلین دەکەم و me bihîstiye کەس کەسی ناخاپینە کەس مافێ کەسی ناخۆ کەس نار زۆرێ تەجاوزی کەسی ناکە احتیاج نابین آه. جبر هر کس تیره ده هر واری ده هر کس إيه. şu mesela civaka me em orgaz nebûnin ji ber ku em orgaz nebûnin mastîrbasyon bi me gelekî xweş tê fanteziyên xwe ji her tiştê me beşar tî em civakek ne orgazm bûyînin sonê e, hatta ku ev civak orgazm tam neke ki, ê ne wek alemê e, e, bifikirin jî û bijîn u û kêfçî bikin zewkê jî bikin يعني ام اه، ام بلا سبب لي اف تشتي تدبيجي دبيجي اب حلال حلال حلال بيش يعني بيشتي تيكو جخواه مجيوان حرام نرينا وان حرام اما حتى سبي بيجي كرخانه حلال تشي او <laughs> بخو حرام نه همينا لا لا ايكو او بخو دامازون يعني او يكون بينج وقت نمشتكن ام بيجين روجي روژیه ایو ساخ Gece- سنویدی او الکل جی mînak Em bêjin. şivan em bên ez û tu em çûn Hollanda û li me rabû û me xwest em herin wê kerxanê em çûn wê kerxanê خودی از ناچ em çûn ya ji bo em wê merakê em ji ser xwe bavê no ji bo ku em e, kabê tiştekî çawal wir heye kabê e, çawa mirov pêşwazî dikin bê zewqek çawayî em çûn ez ketim odeyekê tu ket odeyekê نه از نه که مودی تو که به اودی از Tamam, tu devê derî bi babo, tu cem bekçî bisekine. Cem dergevan tu bisekine. اری درگه var Ha, Hatta j- e, perê min tu bide. زیده نمینتی ده Ez dizanim, hine neçûme. Yani Hake dibi ku tu kurd bir zu derkevi yani dibi ku النشوانن إما إدي لغوري خوا بيفاني مهنن بيفاني مهنن و اه فانتازيين مهنن بدي هرتشتي خيالي منهنن يعني د د د مثلا د مثلا زايندي و سكسيدي آه، بيامن دبي تابوتو نبي يعني فانتازيتيا او كي جاي يعني شبو متابوتو يا هلال حلال وحرام شيء xeyalê min henin yani di di di mesela di mesela zayendî û seksê de e, biya min divê tabûtun hebe yani fantazitiye o ki şey yani Ji bo me tabu tun. ya helal helal û heram çi ye هو الشيء بورا Yani- قرتي اتفاقي واخويات كي bine Wale ez danîne. te nehşt ez biqedî min ez çû mê odê û tu jî li cem dergevan sekinî tamam بس كتم ودي او خانم جي بني كوزر بجمع ملا قوتي الله اكبر ووقتين نميجي ها هنجي نكارب ترى نكارب. كي اوي هري نمي جا بس سينغا مجي كذا اوي بي نا ازين نميج بكم بشتي نميجي تي ودي امي كاري خو تو دي سر ويجي دابي وانت سر هرجي دابي هون سر هف دبی ملا ازان بده اوي بي اوي بعين كي التخي اوي تشتر خور را خراك اوي راب دسميج بير ولا ميرك اوي تشتي كون نيفجو مایی اوي دور دوام بکه تمام بکه شرط بك شرطك هیه هي تبي حیرانه چه بیته یعنی تدبی الجول بيفانيتن نمخش يعني كي كيف جيرنا يعني تد بيفان هو ما بيات بيفان هي ما تب ما ما حلال بون وحرام بون قشمرية قشمرية تجمع ما بين حتى هولندا وتكاتي اودي بردرجي ما ما تدبي السلامة كي تشتكوا از مراغ دكم از البيد هرم كات تشتكي شاوايا جبروي از تو امشون هولندا تديت شون يعني وي كرخاني وتلبر دافيد دريت الجم درجمان سكني وحتى تجديران بردا تقول دستي خو نافي بيريكا خو جاميري بلا هجمه به نظام وأز بس شوم. نادم واسطة نظام والله از چوم از چوم جم کتم اودی خانمک نخماندی سری و گرتی تنی چعبی و خویا دکت فيديوك شو خويا فدیوک آه. اري و- باك وكيريه وش آه. خويا كرسمي وانا زعما والا مجد اینترنت دیت ج ای کرخانه نورمال یعنی از نچومم کرخانه بهتر تحريك قاسی کو قاسی کو تنگو تنو ام د د چاپ فیلما دجمن. مدیا دم شوپین فیلم ده بینن کرخانه سفر تیک چوینه چما نه چوی ما موسى بدویام تنه اه پێدویام تونە یەکی پێدویای تونە بێ چما هەرە پێدویام هەبە زێ هەرم پێ نەکوەزە بشتي كوبي دفيتا بكخاني تنبه يعني عمر یعنی دعمر و حیاتا عفان تشتنا هبونا آفان تشتانا نا نه نه دفي هبه دفي هبه دفي هبه ها می دعمر و حیاتا خود بلکی از جاره ازجارك وقتی نه از تدی کامل بودم تدی دبی دبي بالغ وی چاقی بلکی جاره جارك از چومم جی پی ب سكساب پرام نكري و از لدجی پرامن سکس کو سكس كو حزتي تنبه اشقتي تنبه keyftê tu nebe her duali alî hev nexwaze bedena her du aliya hev nexwaze ew seks biya teni tenê e, mastürbasyonu <laughs> yani dve divê di seksiyê jî de pîvanek e, e, hebe estetîzm hebe huner hebe em gudarvana jib pirsin kaçit bejin ya. bipirsu yani bira bipeyivin ka Peki, hege ya ez çiğ geliyor. hege hege hege طبعاً newek الحقل برد بي. ماز بلا سبب بipeyivin ez zaman bi devê me bê mû bi Ka- zimanê ez- me bi şîn hat Ez ê bipirsim ya. Yani Selman Taçi Yani yani ne ne var? seksa ku hev heskirin ne bir Ka tu jî bêjî nerîna xwe. He dibe tecavüz. Şey şey, e, ev jî nerînek dine. Dibêjê na ew tişta ku tu dibe tecavüz çi tuzane minak. Du insan behevrenin. Zavacek heye. Ser ew minan te got. Dibêjî şey yani Na gelek insan e, jin mir fark nake. Dama kulwan radibe yani ew hestewan tev radibe bi awayekî tên bahev û bi hev rûyê têkiliyê datînin hez tune eşq tune tenê ji bo kurmê xwe bişkînin ji bo tatmîn bibin hez dikin evê gojin û mêrin ji mesele çî tutane ew meselak tu dibêj meselak dinin mînak jin û mêrek yek yekê hez dike yek yekê hez nake wana çawa bûne jin û mêr ev jî pirsgirêka e, ev pirsgirêka civakê ye bi salan civaka me de tim û tim ام mêr ام ام مساله سر بياد ببن هيك Ha, يعني bine اي بواتا دبي bine mêr tim mêr dil xist e, jinê û xweranî tu carî li j- jinê nepirsîn ka jin jê hez dike hez nake kêfa jinê jêr tê jêr nayê lê mêr ji ber ku mêr bû û erkdar bû û xwedî peyv bû û peyvdar bû perî wî jî hebû ji bavê xwe digot ابي هذا اذا ترج جواكا Ha, كرداد نوري civaka civaka kurda û araba û wekî din ya ev rojilatan navîn giş dişibin hev lê pirtirîn kurdên me em karin bêjin e, يعني ما عربا استنديز ها. اذا تر ام شيء Minak şivan serê me gişa hatî û derdora me gişa hayî û malbatên Kurd e, îro jî kesên wiha hene مثلا دبين برديلي ما موسى ha e, zilam perî wî heyî û dilê xwe dixe qîza filan kes qîza filan kes pir pir xweş dike pir le bede tu tu tu belki kara xwe tu nedî belki tu kera xwe jî nedî erê ew zilan e, bi bavê xwe bawerê bi pişta xwe bawerê bi eşîra xwe bawerê bavê xwe dişînê cem bavê keçikê navekî lê dikin û wê keçikêş xwe tîne dikin jin ew keçik qasî serê derziyê qasî serê derziyê ji wî mêrî hez nake lê mêr dil xistiye jê ew dibe tecavüz. Mêr her roj her şev tecavüzî diye keçkê dike. Ji ber ku keçik bey dilê xwe ji mecburî ji mecburî bûyî jina wî û ji mecburî nav nivînî wî germ dike. Hmm. Rast e. Yekî jî gotiye evalê remoyê serhitkeş. Gotiye ji bo hemû seksê eşk û hez bi از نابێژم ئاها بلا شاش فێم نەکەن مەسەلە ئەز نابێ بگشتی گشت دەبێ ئەو بێژ خۆ گەل لە کەس نزانن عشقی چییە نزانە حەزی چییە ژبەر و حەز و عشق دژیاناوان دەجیەکی گرنگ ناگرێ ناس نەکردن عشق و حەز ناس نەکردن کەسێن وها لە جەمە ئیرۆ حیوانجی مادل دخن هەر ماشەف حەز دکن نا پێدویەکە ئیتیاجەکە و pê hepir dikin yanî dinin hebû hepir gelek e, nîhandin seks di nav civaka me jî de Yani pirbûnê yanî hepir dikin erê mesela hevalê e, serhetkî ji gotiye derve jinekê seksî bibîne zilamek xweşiyayî diçe û jinek jî wê demê hez bike û dikarin dihevnin a herî girîng kêfe <laughs> بيجومان بيجومان او او تشتكي دن وقتك باشكو وحزيت شيء بقى يتعمنا كريه شير بيج بلا تعمك برا دلي وقتك كي وهر ذهبنا او ويا كي آه. يعني برا بجربين او قانون كيش اسرار كيش صراحه كيش كي قانون كيش قانون فيديو كيلو كيش سنه كيش يعني كيش فيديو كيش يعني آه، هر تش خوش فديت زوانه ام فديت كن ام فديت كن دلتي خن حسكريا خو ام فديدكن ده حسكريا خونن اي بكيتشي ام فديت كن فديدكم حسكريا خو شاببن ام فديت كن بدس فديدكم دستي حسكريا خو بغرم ام فديت كن فديدكم بحسكريا خو هر دبرك يرونين شرابك كيف اخون كيف كيف كن كرو تام رورش كرن يعني اه. يعني او براستيجي بري جاران مديه آه دما كنت بتجعبي سكسيت تلحسكريا خو الافندرا خد نري قال لك هس وهذا فكرن قال له أذبوي شعبي ليبن الرم أو أو أو أفين دارام أو تيكر شونا أوروسبيا لبرج عبيه يبقى قحبك يبقى روسبيا يعني جاي صرب يعني دمجي وان دي تاني مروف قارب قحبك تيكر تيكر ياك وها بأفين دارا خور ياجي يعني ياك خور مروف تيكر ياك وها دينه يعني أب جباكا من أب نخوشي جباكا نابين قش لقسمك آه، براستيجي برچەیەکی زێدە مەزن گرسەیەک پر آه، نەرینێک وها هەیە آه، ز- وقتێک و نەگیشتی بخۆ ناس نەکرد بە و نەخواندە بنە پەروەردەی آه، کری بێ بڤی چاوی دەنەر لە ژیانێ لە ژنێ لە سەکسێ لە حەسکردنێ لە عشقێ يعني آه، آه، هات سري ما كشا از بخوا دماكم من لسه دخون دل قزل تابل خو سري آه، كد ليم دشويه كي يانجي مدل دخست كي حتى كوش مدهات م- او هلاوی كو زایندی من دهش بی بهشی من بی برچاوی بلي بله ما يعني ما تقول ده ابو ها ما تقول يعني قال له أم بويتش عبي لي بن او برجع علينا بيف وكو روسبية كي روسبي جن شخوا ودرجستي وحسكريا تك ودنام نبينا دشتر نبو روسبي خير تيتني يا مي شخوا دابا مرفو فكري نيزي روسبي أجنابك يعني مثلا mesela يعني وقتكم دين روسبي برا روسبي شاش فهم نكم دي بوينا خوش وان دخوازن يعني آه، ديفيج جبو bir شان şey دير serbest de. ها سربست يعني yani o Rahat, ayrıyek em azat. civaki daha şu Ha. yani e, keki ramoy serhatkeş em bece serhadi serhadi Serhadi, hoştur be çünkü o serhadi. مش قانون keş re got fediyoka serxo girtiye mesela fediyok bun cemme jabu hatta az cara yekem aşık من تلفن رو هدشت Kanarya ezrutniştim. niştim, de mezelekeye. Jder ve bacir. Hatta küçük deh cerel geri hatta şum işte ve mezeli bu me telefon vetkir med bu ez be deme belki 10 kilometre insan şimdi ancak bu sabı telefon vetkir. Avka fedi Yani vakık az haber bidim. Herkes mi tamaşa ki. Herkes mi bineri. Ez hep kem aybi ki pırmasın. Yani يعني افجي تابون يعني زوانه طبعاً. فديا هاني عشقي نايه az benim civak etti. جواكيتي جي فوداليتي جي عشيرتيتي جي سرحشكيتي Ya min nejwe bu ha. نزانيتي. Ya mış partizani bu. آه، Aşlar bir partizan جي وهابون لي partizanên Bir Türk ji ayıp ê bu Kurd şimdi. partizanê Türk e, ji Kurda piçekî pêşkedîtir bû di warê seksiyê de partizanên Türk ji xwe خوه بجعبي خوه براتي الهب نرين يعني ام تشقاسي نها هكا جوهر يجيبي بري وسابو يعني يكي كوب اه، جعبي مليتاني يعني جيب جعبي شورش قليل خو بنريا اه، او نتا كو تدي او نتا خراب چی از هيجي از دكم ناكم از نزانم از چن نابی لی بکم نيتا خراب يعني دماكو اشقو حزو يانجي او اه، حزا زەوقێ دکەێ دادوەرە دلێ مرۆڤ دەبێت نێتا خراپ نابێت دکن نێتا خراپ ئەو تشتێکی نۆرمالە هەست ئەوێ بکەلێ ئەوێ سەر هەرێ ئەوێ تەبڕابێ ئەوەی بخوازێ ینی چما تو نابێ دکن نێتا خراپ هەڤادێ ڕجایی گوتیە گۆری من هەستکردن نا سەکسێ جودایە و عشق جودایە یەک هەیە نا عشقە یەک بەلی بەلێ Vura yan juvarê seksê bike. Yani nekî daya tevliye bûye ama yani tiştê ku mifhêm kir yek meriv dibe seksê bike yadin de meriv naxwaze seksê bike. Eşqê de. Ew derew e. Ew derew e. Rûyê xwe reş dike, mala xwe xera dike. Mêrê ku eşqî jinê jina ku eşqî mêr be, ew her du dema ku digê jin hev wallah her kesî bêtir tofanê دکن Acı favori değil mi? ما بخوا ليه فديك هادي هي سلام از بخوا يعني چما دروا دکن او چاغي نه اشقاوان او تشتكي دنه زلامي ببيجي از اشقي دبم بشتي از اشقي دبم او هستا سكسي لبر چاوي من رش دبي يانجي از سكسي صار دبم دروا دك او تشتكي دنه وي چاغي چاوا مروف انسانا کو جي حزبك انسانا کو دلي خوتي مروف نخواز بير راكبيا و بير سكسي بك Vallahi az aşık. Duri Hingi- akla hingi ye. Miji yani mi xod zart kere. Zart. لا لا زي لا لا شيمان Az bir favori de mi yate rastı. Min min mesela tişteki usaj ya bu. E, keçike kiraz akfim hingi adı da asya ama yani az nezi keçike ne bu? Zeyde yani mi temaşet kir mizah haz kir. Ama bakı ku az desti xo bedim maç bekir ma bilavete. Yani اري hingi min musadini ica keçik bamır runuş diye. İca her em Pastahanede rutnin ve me tişin ve tkul lehember ya tabi keçik işi aciz. İstakmil kimi aciz bu belki. Meji kozer kir desti keçke. İcave kiyeli keçik çoğun zuka usta desti baş ve kişan. Leve kiyeli desti müdesteve girt. Serimi fitli. Usta nizanım usta sergeci gecayı hat sermin. Az böyle şaşmam yani. Allah Allah çımar mı bu saat? Serimiz veriyor bu Rabbi ajvede teşakkür. derketim Rabbim şaş bu valla. Ajvede ربي derketim لك مش يا Havali ki kom persi mi? Go ya hanım mesela ve tişteki usa vani hat serimin nizam açı mesele bu. Go go dilete gele ki bijaser. Te gele ki deviya. Ma go ya çara kavi seksi. Ay beştere آه، غيدي ولي انا خصتي عندك بابا زليقم يعني ما قلت شو توصد بأسك جيتكم يعني شو توصد بيجي أسك معروف دلنا أشقا خوا أري هنكي باور نكر يعني صالة ما باور نكر لي بشتي صالة هنكي إيه، من هنكي فرحت اللي نيري ما قول والله راس بو يعني هنكي جبر ويكي سلم سرقي جاهي قلت تشتكي دبيج مدل قرتي إيه. أزوية كشر حسدكن ليه أبن ريناكو نها أمل سرد بيبن بمرتش بمنجر هي وبوير هي أم شاف حزك الدنيا ما دهف هي ليل مرة بوي هستي تهف رابوية أز دخوازم بالدستورات لمن بوي أزي هرم دفلان كسينم وزي ورم شو يعني چی یعنی يعني چی تی تی یعنی يعني نابد تو اوین دارا خوا به هفر دما كنت كيف انت كليك وها دلاوت دحرم لو ما جي هكا تشتكي وها سري تجي تبي بدستورات ازهر فلان كسي نم وزي ورم يا ولد شي شي دتي معني ما برادر دبي وغلط في كليا از دبيجم aşk tüne beji seks e, merif e, seksi tukazı dibi. Hayran aşk tüne bitu gardı karaneci. Vallahi ama نابيجن ve nabejin. Nabejin او تشتكي نورمال وهر انساني جد هي دجني جد مير جد هي يعني او تشتكي دنا مقالا مسألة يقدن دك انا مقالا مسألة عشق و عشقيد او او هستين كو تفرا دبن او داخوازا سكسي كو بهر دو هلار تشي دبن ام قالا ويدكن او زلاميك ببيجي از افيندارم و ez jê hestê dur dikevim ya ne evîndarî ya tiştekî ji evîndariye fehm nakim. Peki ez tiştekî din pirsim. Mesela mer zêde aşiqe û pêrê pişektekî tu dijî. Ne olsa. Çavê te dîsal hineka digerê nagerê. Tu têrî yani mesela aşiqî û Ji min nepirsibe ya. Tu ji min pirsa zê peyvna bikim ez û gelek em ê rabin ji hev bixêdin. Yani meriv têr dibe nabe yani. Min nizanim. Hey. Yani eko ez ez bêjim bejim eko افج بتشقري işte zavacel pay نا şnat kevin gelo تيربون تيربون terbun yani ji تيربون İşte- تشاوا terbuna aşkıcı belki çevir. نا تيربون تشاوا عشق شي عشق عشقي- تزوجي تزوجي زواج ب- رفتير تزوجي دبي. ب- نا نا تزوجي ب باش دمكي جوا عشق زواج عشق دكوجي باش دمكي عشق دفرد هرد دمري دجمنی عشقی یعنی زواج دجمنی ee, dibi ku tekiliyate u jinate tekiliyate u merite monoton bibe monoton bibe reze edi un hav keyfe şefisinin hav zevke şefisinin ev jî dibi sedema ku edi tu çavê xwe dernî dibigerîne ji xwe gelek hmm. gelek tişt wextê ku wiha diqewime hege civak civakek e, kemilî bi civakek e, stewiyayî bi gihiştî bi di mijarê wiha di her du alîl hev rûdinên û ji hev vediqetin دقتن حوجناكن دو دريج بكن مادام كو ادي نما او هست بوان رمريه ونما تشتكي الهمبر هف هيز دكن يا باش او كوش ديلبال جيان الهف بحر مينن لهف دكن دبي والله ايدي ام تشتكي هيس ناكن وام نما زوقي شف دسينن فرمو ورم جهه فقط او بريا خودر او بريا خودر جخوا زواجيكو هستين اشقي و حزي و سكسي كو دمري و ديساجي ددومينن بو بلاتام خورتينه هر دو هرجي ايدي دست ب لوتكين دندكن يعني اوجي ميري خود خابينه اوجي جنا خود خابينه چما جبركو ايدي دي تيكليا وان زوق نامينه حز نامينه عشق نامينه و جخوا بيدلي خوجي وحاجات سكسي بك جي بيدلي خودكن لو ما جي شو وان جمع دو yani aybi, şermu. Civaka med hin u hinji vekatandin aybi. Bi ahlaki, bi edebi te xuya kirin. Zavaj, yekî ku bizewcı divê heta taliya emrê xwe jî divê li ser wê malê rûnê civak e, bi jin û mêr e, vê yekê dide qebûlkirin dixe mecî wan daîmî difikirin ku ew qez zarok ها بجبر ويجي قال لك جاران ايدي ديو باب دفش خو برددن تاني اه، در ديوان دميني زاروك يعني جبو زاروك اه، اه، نتشل بره جبر هب نره وبأواي كي براداي سربرداي مزن نبن هردو هي اللي جام هب دمينن جخول كردستاني تاني ناوي زواجي يعني زواجا كردستاني تو چاوا كاري جير بزواجي نه حسد هي نه اشتد هي نه سكتد هي قال لك يعني زيادة الراس قال لك يعني ونه بريجي اسكارم ان نهاجي ميناك بدم يعني خورت و جوانين نهاد زوجي جي قال لك جوان تني ناوي تيجليوان زواجي ليد هندري وي زواجي دي باور بكن اه ستانداردك تنية اه كونفورك تنية يعني تلدج زواجي زلدشي زواجي مم يعني زواج يكي كس اشخوا كسين اه، دناف هنر وادبيات ده نكوز بهم زواج تشتكي اه، شاشه زواج جبو جباكي بيوسته او تشتكي ده مجارك دنا دبكو ازل دجي ويبن دبتو نل دجي ويبن يا جبو كسان وجبو كسايات عن دقو هر يعني نايوي معنيكو ازل دجي زواجي بم اه، هركس دبيل دجي زواجي به <laughs> تتكلم حوالی رموی سرحدی گوتیه Yek got ndu dise gotun gotiye. Gotiye kak lam sadiste jin mazoşiste. Yek gotun eve Adınca be valla Kurdistan ekiri zirame ki şazı sarı hama çarad be tezevüce. Yani aşk maş döne. Rastı bine. Kerkhana halal ve haram tünüş koya. Li Kurdistan yani yani bu İrona İro e- e- edi her tahil her e, mahalle لهر اه، محله اه، مالك چه بو يسكار بيجم خدي و پیغمبر ج هر کی بونن سبب جوار نرازي به او او او جيانا قريج و براداي خستن كردستان يجي az bimin oğlu bindesti be girida Ha. ya ne zanım اه، اولو بندستي و نزاني نزاني جي بيدا. نزاني يعني ايرو جواكا ما اه، اف اه، تشتيكو ايرو ام قال دكن وبما عد عجيبتي وقت تابو ايدي د مجيد جواكا رونشتي جخوا اه، جن خوان ديامتي هكا پروردهيك باش و خورت اه، هبويا اه، شخوا اوي اوي تشتين وها ايرو امير سر نپي بيا جبر قلت تنيه و پرورده كسي و پروردهي دستينه جي شوان اه، بكيرناين يعني تو يرو هر كردستاني اه، كرد- دبستاني شي- كردستاني كربلاء اه دبستاني كردستاني ماموستاتيه دكن زاروكا پرورده دكن والله وبلت وانو كرال برهف قريه بدت وقرواتان ستي وان درخ تيخ ستي كرا فرقا وانو كرا تنيه او مامۆستەیانە ئەوێ چ پەروەردەیە بە زارۆکە ئەوێ چاوا جوواکێ بگوهرن ێ زارۆک جوواکێ بگوهرن زارۆک ئەوێ پەروەردە ببن مەزن ببن و ئەو زارۆکێ سب دسب د جوواکێ دەوێت جوواکێ یا بخەملنین یا بلەوتینن ێ بوێ هشمەندیا وان مامۆستەیان بە منتقا وان مامۆستەیان بە نەڕینا وان مامۆستەیان ئەو زارۆک ئەوێ چ بستینن ئەوێ چ پەروەردەیە بستین یانجی ئەو پەروەردەیاک و بستینن ئەوێ چ فێداوان لە جوواکێ ببێ والله هنك ما ما مستهن انتو دهر جمع رودني ج شوان و گاوانه بز و دوارا شوانترو و گاوانترن يعني اف جواك جواكا ما ام دبيجن Organ tam nekiriye nem mesela organ tam nekiriye nem em dibe bu zelakinin ev yani. Em tkarın Turin Turin Hollanda em çekin. Mesela organize kursa belki baş yıkılmış bir kem. Orgazma helal eve tam bir <laughs> hem şey Turin otobüsü mesela şu Kurdistan'ı merhaba bir Hollanda. Yani tu bavardaki e, şey Hollanda'yı Hollanda'yı bedviya insan bir kerhaneye helal hebe. او عربين قنرش او سعودي وقطر ودبي دين اسطنبول للاوتيل اسطنبول زلام خب خد دنن هذ تشك كيفين كو هبن تشت تعمي هبن لفر تعم دكن ولس ونافي وان نظام تشي وتلوان دنرت البدلي وان دنرت الفستاني وان دنرت الريا وان دنرت الشاشكي سري وان دنرت دبيجي تدي هو اذن وتلفرجي لاسطنبول تشتيكو ازو تناكن او دكن حاول بيدفيا وان بكرخاني حلال تنجانو او نارن كرخاني حرام جي شخوا شخوا حرامي وان هي حرام هر يكو حرام اكوي هي Tera xo تين اوتيلي بينستيرك للسويت ادمينن الهندري جاكوزي د دو سحب جن دخن هندري يك بشتاوي دفركيني يك نام نجيوي دفركيني يك ستيوي دفركيني يك قوناوي دفركيني يك كيريوي دفركيني والله افي يعني تقالا كرخانه حلال دك وحرام دك ev benamusi Arab e, pelibiya wan bi helal û heramê tune ye ji xwe çitî hesabê wan dike e, tenê navê misilmantiyê ser wan e misilmantiye kar dînin kes ve kurdê me ehmeq tune ne em kurd ehmeqin em misilmantiye dixin pêşe her tiştî yê e, tirk û farz û Arab newîsanin Kurd û Fariz û Arab misilmantiye tenê ji bo bercewendiyê xwe bikar Devi divê berê Tirk Arap, Arab berê Fariz dûr misilmantiyê ehmeqê me Kurd وانا ما بقبو قبو قبو عرضي دكابه جسبي حتى يباري نميج بك دري وان رحدنا به دوازده مهر روجيه بك دري وان رحدنا به دوازده سالار سر هر حاجه دري وان رحدنا به Üstüne de ciddi. و و و البنت جنگي وان الجيراني وان نزا بمرجي نابيجي يا وكا از كرتيلك نام بابيجم آه، ناب شعبي والله ما حجيك ناسكر دوحة بحجي دكانك يرمشتب واجي بي حمدي چون دكاني نظام چكالي منور هبو بهبر ده بيبن نزيكي چونا حجي يعني ده بازدر روج مايي ايدي حجاج هيدي هيدي آماده كاري خودك نوي هر حجي نجي خوافيت النسر هذ ودبيبن بدي بي حجي با والله موعدي صح حج نزيك بو مهر مالا خودي امي دي سهر نخو هوا بكن يدي جي قاري والله تشتبك مالا خودي خوش تنيي مروف ده ور هستين مروف هيسي مروف يعني مروف دبر مروف اكيدن مروف بدي جبي دنيا باردك دهر دنياك دن بكو حجي م، اجي وك هرجارة نكار بخو زمانين من الهر دري دابيجي بقول حجي مقول تبري شوي حجي باور بك اه صار مشتبه نجي خو جابيت بسر بشتا خو جواد بالدا. تشيكي بزلقان دبو بال دابو واره لوگو والله دو جارا چوم خودی بیاری جارا سیا زهرم دو جارا بری از چوبوم جارا Бо ҳа чи туркижан тахиру дини, яц пызыл тапа ки куру дини кем зедез гиша заным. Тахак нези ki tahame navi vurgod go az filan tahiru dini de bawer bikişeman ez ve tahir ve kefales diye xwazanim. Duwe tahir de çend devlemendeyi, çend qızan heyi, ki çıkarı diki, ki çi dixu, ki çi vedxu ez gişi zanim. Ew camere ku jmir go ez du cara çûme hecê, ew ê bibe cara siya, de tahavi de gelek mal û malbat tê de ne belkî mehê rojekê kîlo goşt nakiv mala wan mi got hecî mi got yanî Xwedê du cara çûyê yani hewce nake cara suya tu dîsa her bitab heta wir taxa we mi got gelek kesên xizan belengazenin ew pere ew perê ku tê li hecê xerc bike tu li wan belengazan wan xizanan اوی نه خیرتر به باور بکشه بکشفان پیواج مرکر اگو احمدی لو قوت دت غزانا قول قونا ما راد به يكاد تنن حجي حجيه وهات يشبك حجيه حجيه وهات بيت دوان بید وان تو بید غزانا غزان دخونی جاي سر خدها رن قونا وان راد به افبيبه افبيبه حجاح حجیه حجيه بو خودی يا زراب هم بقول والله حقيقة نهادنه <laughs> يعني <laughs> حق ندكر خودی حق <laughs> کرد کاج مستران کی بشکا هوال گوتی مرکیه من جن پر پرین زهفشی پریاندم میران لی گوتنه کی کردا دبیجین کیری kurmancı پیشی عقلی وانه گلو چی قصر راسته راست راست راست قال لك گوتنه راست می پیشی به راسته والله ایره شو بيشي ما تاني الكيري خو فكرين الكيري خو نفكري باقينا كردستانك ما هبو não só. Ramon, um kid beijinho bebezinho. من ناوی خوا کولا نبرجین دیار بکن راوا کو تری تیری آسمان است خون بگی یانک پولا من ناوی تا کولا منا بتاكلا للبجين ديارك بروفا كنيا هون بيجين ازوالات پارزم از ولات پاریزم از رو پرورم از بابی تو جامدم شورش شورشگرم من نابی خواه کنان لبچین دیار بکیر Minna bitakola Libicin Diyarbakır من نبی خواکولا لب لبجین دیار بگیر گاوا کسی تیری لی آسمان است خوا نا بخوا لب لبجین دیار بگیر عشق کار به جیش نه از وی موسیقی نکرم بیشم یا والا از زوریت نمخوا از گرانتر بیشم وی نتزانه او ریتمی که از کارم وی سترانه بیشم تا خوش بود نه نه والا از بله وله بوم بله ولا بوم اما جبار بخوا بله هر گیتاره علیمی ما گیتار بره گران وصار ریتمیک چی باز نکارم کنسانتر بوم بيجين بزين آه، امريكا آه، نلبر بلوري البر ساكسفوني دجيرن راست چاوا بس وزي امريكا بر ساكسفوني يعني ايه مثلا بلوري تجوان لي دخل وان الشباني وان ساكسفوني وان دجيرين تبي والله بارت شبروي بزين وان خوش بزين ما مودرن تريستكن والله برستي بيجي دوبره في البستك يا خويا كيف أخونا كيف يا ضروري جوزانه از تعزيزي چاوکم بخوين بيت از از از هلبسته بخوینم و دور لپی هلبسته هم ببیجن چاوایه او جي تشيل به يو هي ديكاج مروا فونك بدي فونك هيك درجتي بخوين خذ إيه، والله از بلش جارك اف هلبس خوندم و مير امير جلادات علي بدر خان قال لك حظك چنداكي از دخوينم هستين متبرا دبن ورا دوت ما دوت ما ولي حتى مروف خناز دك مروف عمری خو خلاص بومه اسبير بوما خکا جانی من دا چل بهار بشکوینه قرما بدنامن چل زوستان دیتنه به سدام با و با هوزان او هجاندن به هجمار به هجمار به فوباران تیره چونه هر وکی بیجن جوانی بزانیا پیری بکاریا لی پسنج خودی رکو هێژی او چند نەپیرم کو نکارم وەکی ئەژی جوان بوم بووم سمبێل نو نوابێتە بوون سر لێبێن من دلێم بە هەبان دلێم بە هەبینیا دەلاڵان هەداوێت هون نەیەک نەدو دو نەدە نەبیست بون گەژ و گەور ئەسمەر و گەنمی بەژم بلند و ناوین گنێن وەجی هەبوون هون هەموو ژم هون حموج جمن جمره بون ما کیجان بخواستا نه اوی نه مامه ما نه دگوتنا لی من ما همویان نزانی بو جاوی ما بوا ببدویا جان و گیانه و ندکت ما دفج و بردداب یکی بیانی دهات هون دخواستن مجخوره ندکر ناموس خوند دبرن هون بوی قدر دکرن di rêzika dinyayê de hûn tayîh dibûn ev ne sûcê we lêyê me bû hûn di gulîstana mala me de gul û bişkojin bûn bavan û dîdevanên me ew bûn Bêhna we ya xweş rengê we yê geş û birewş tu dibêjî qey ne ji me re bûn ئەم پێ نەدەحسیان بە ئەو نەدەدیتن یەک دەهات دەستێ خۆ درێژی وە دەکرد هوندچنین دەبرن پێدە وەلێ بوو هونگولên gulîstana me dihatin çinîn me guh nedida em pê bendewar nedibûn. Rojekê me hew dît gulîstan bêgul, daristan bê bilbilmayê. Em di himbêza jinên biyanî hûn dibin çengê mêrên nenast de به وی آوایی مخوروتیا توبه مالا خواه توورندیا مالباتا عزیزان من داده وزارو و رو دانین لما لخالین خود هاتن مرد جوان میر خوی رومت جبابین خور ناموز دکرن زاروین ما لخالین خود هاتن خالین وان کرین کی جکی جان را و نجادی جکی جان مال و مالباتی wan navên me hildigirin yên wek ku ji zikê mala me derdiketin li ser dara bavê xwe şîn dibûn erê dotmam keç mama çeleng tu çûyî hûn çûn em di destê jinên biyanîn de hûn dibin rikanê mêrên nenas de zarûyên we xwarziyên me ne lê ne xwarziyan adetî li şer xal û xwarzî lê ne xwarziyên me ji ber ku nec nijadê me ne غریبê wî nicadîne carın hene neyarên wî nicadî pakin jî belê bi ser xal û xwarzî xal û xwarzî li rex hev berê wan li armancekê şer dikin xwarziyên me li mer radibin berê wan li berê me ye em armanca wan ew armancê min e heçko em ji hev re polikin bi destê hev di destên hev de dimirin دوت ماما دلال ما نەحەیفە خوی نازکێتە بە خەنجەرا من ببێڕیتن. ما نەمخابنە کەکێنتە بە بەریکێن نا نا بکەون مام دۆتمام حەیرانیا پسمام ئێدی بس هەو ببژنا خەلکێ بس ببدەیە نجات نژات بەگەر وەرە بیزا پس مامی خواه پاخلا خواه خوا بەگەڕێ اب نەگۆتنەك راسته ام نکارن ژتەرە ببێژن بەگەڕێ ژبەر کوت تو نەچووی مەتوڕێکری ما دەستێ خود تو هەنارتی مالا خلکی هەندێزا خواه بکه ئەشتەرە تیم من حنبیز بکه من وک میر بسمام و هر تشتێ خواه ماچی بکه گۆتمام من شتەرە گوت از پیر بومه لی پیریه از هشیار کردم بهار جوانی زمستان پیری زمستان پشتی بهاری دی د زمستان د بهاری بشارتی هنه اره دوت ما مور خبر در حمیزا پس مامی خو ازش تر جز خو یا سار بهار گرم چکم ور دوت ما حیرانیا پس ما مور خود گرمایا دلی منی جوان و جوانیا منا کم ده بگرمینه ور دوت ما مور استونا هینا تا استوارم تجیب بر ڕەوشا جیانا من ڕەوشەن. يا آية بلندي ووات براسی يا آية بلندي ووات براسی شكي قسانه جارو ماستي چکی سانا جارو مستی زانا و جیرم بندستی دجمن چقدر جوارم آورنگ بندستی آورنگ بندستی زانا و جیرم بندستی دجمن چقدر جوارم اورنگ بن دستی اورنگ بن دستی دست خوب و مالن دا که به میدم مالم دا که بین میدم اگر دخوازی بگری سر بسی خواب بیجی خوارو سیسی خوارو سیسی جی خواب بیجین خوارو سیسی زنگ آزادی نابرا وسطي نابرا وسطي قوناخ بقوناخ دچی سرچیا به بقوناخ دچی سچیم والا تکنگی ولو پرچبی انا تکنگی ولو پرچبی ولو پرچبی ام تبد نابدا جارو شکستی بس مترسه کیرو عاستی کیرو عاستی بس مترس کیرو عاستی کیرو عاستی از یه آموزش تجیگر خوبیم ببود؟ بله بله بخواهیم خودش سر به بله بخواهیم خودش لیب یا تجی جرایدش چی بود خانم خواربشن عشقی دوت ما خود بی و بی لبست هاني د المسيلينا وصح نزانم قال لك كاس تونت دبيجن شوفان دبيجن يعني آه جلادت آه داوية عمري خود لدوت ماما خو فقريا 40 سالية خو اه بشتي 40 سالية خو آه دبيجن مجبوري ما تير خوار و گریا و خوار و دیت و ناس كير û dît û nas kir hestên xwe hîsên xwe bedena xwe têr kir piştî ku zanî ew ê tenê bimîne çi xwe avêt bextê دوت ماما خو لو ما جي اف هالبست بسر وين نبيسي Lez bavar nakim. Boçi jiber ku kesayetiya celadet ortaya diye yani az benim rastı Ne kadar dil güzel bu dil kadar. hem beskiriye ku yani belki işi gelek geriye tali de e, o kesi ku dur geri nik xodit. Belki işi zaten de Diroka Kürdistan'ı Dotmanti ısmamti جيكي بر جرين دغرا اي بقولوا يعني ديروكا كرداد دوتمام كير ني ياجي بسمام كير ني ما مجبور دوتمام وبسمام هفر بزوجين ياجي يعني بو يو وقت شيكا كاو كان بيجي تشتكي شاشة بيا من زواجات دوتمام وبسمام بالسريع خوخ شاشيك مزنة يعني اه، بفي bi vê أم زراري zirarê didin يعني يعني بطبيعتنا باش بس كاري يك جهد كاري شاف حد بكن قال لك جانا شاف حس نكر او بهف وجه عندنا لو ما جي تشتين وها دبي ام هدي هدي هات داويا برنامجي Tin dawiya bername. اه، ازانم تماشاگان جي نهاج ما ياري عاجز وان بونه Vaktin hindik ma كاري يعني وقت غير. ياري وان بك سترانك ام دياري وان بكن لكي جان سترانك دياري وان بكن هين ده دقيقة ما هي مكارن بينج دقات ديستا بتايدن Çavi baş. سترانك دنگ بيجي اوي بي ساعتي هره Hoş yedi. عم بيجن Dengbeji de hoş tabii. والله تنك بيجي نزانم يعني يعني نزانم جم محمد شيخو جم محمد شيخو يكي مردي سابيج بيامن شف Avale Ben- bilsem dedi bir em em bu fazlasından iki. براد بيجي Ka hake Hava cemme? Gotun امزانم بي سر چاوا سر سرا و سر چاوا Gevret, gevret vazi. Bir ya Mehmet şey Thank you. کلو امان دلو امان دلو درد یاری دل بکلو جان عشق آبی دلو دلو کسب کلو یار بلبلوز بون بلبلو امان امان امان دلو امان امان امان دلو دربي ياري دلبي كله جاني عشقي عبي دلو امان امان امان دلو امان امان امان دلو درد یاری دل به کلو عشق عشقی عبی بقالان بي بقالان بيذاكر لقد احرجان فانتازیا خوش از دکن دکم جناب مشی شیبرکن پر حری لبای وکن جناب مشی شیبرکن پر پری لبای وکد جان من جی لبای وکد سرم چوهش شو آقلو امان امان امان دلو امان امان امان دلو Derdi yari dil kulu Jani aşkı abi dilu Aman aman aman dilu Aman aman aman dilu Derdi yari dil kulu Jani aşkı abi dilu وي خدي تا وهبالاتا حوالات بختوار وشاد وكال وبيل ونزان شبكة وي مالاتا بابا وي تو هر وي وی تو چه بخوازی تو بگی جوي وي وي ودي دیسا وی برنامه شكون ساعات يمكن بينش دماية أري أزي هلبستك و أمي أري شد بي شد بي بريت فرمو تو کاری جوان قاساق بعجانه سوری سودی بشینی یعنی از پاسی خو دشین میش بوگم مگودار کرن هیا به ساعتی مان سر نور رادیو سپاسی خو نور راديو جي ديكن مش بو ما ميوان كر ساعت سوالي خوش شبان والي دبلكن سپاس ديكن ام بو هاتنات ام جي سپاس دکن. جبو كباريات تشوا ما خملان بدنگی خوب سترانی خو ساعت خوش مادی آوا خلون كيشي قوتي ساعت خوش يجا قوتنا كي تجي كي كي ناز تشتك گله کی خوش بو بیا من اه، مهک مناور دا بویه اه، مبریا جواتی کربو اه، ام دیسا اه، بجواتك خوش كردي وكردواري شي دو هفته جارێکێ باوەرم ئەمێ جواتا خۆ بگەڕێنن مستەفا دەولەمەند هەواڵێکی مە ئەمجێ حەز دەکەن سلاڤ ئەمژێر دشینن ئەو ژی دخوازە ڕۆژێکی بم میێوانێمە هەگە دەرفەت چێ بوو بەرناما بێ ئەم دخوازنی بکەن میێوان بەرناما بێ ئەم تکانە شەراب و جواتێکی جواتێک جودامێ چێ بکەن و مێ خۆش بگەڕێنن يعني.